prvej línii. Prvej línii. Dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte v podstate už túto neskorú hodinu, krátko po 21. hodine pri počúvaní relácie v prvej línii. Dnes začíname trošku netradične. Eh, a vlastne ten dôvod vám aj vysvetlím hneď potom, ako eh, vám predstavím úvod dnešnej relácie. Moje meno je Boris Koroni a budem vás dnes ako moderátor tejto relácie sprevádzať a takisto aj od techniky. Čím by som začal? Asi konštatovaním, že v živote, hovorí sa tak, že vraj v živote <laughs> existuje málo istvot, eh, kde si som počul, že len dve sú, že smrť a dane. Ale máme ešte jednu istotu návyše, vážení poslucháči. Ja teraz možno zniem tak trošku ironicky, aj, aj jemne ironicky asi chcem znieť v tomto úvode. Máme tu ešte jednu ďalšiu istotu, s ktorou môžeme počítať na betón. Máme to dokonca už aj čierne na bielom. Ak ste e, doteraz totižto žili v neistote toho, že či sa napokon americký vojenský konvoj e, predsa len rozhodne ísť aj po slovenských cestách, už sa ďalej touto otázkou trápiť nemusíte, pretože určite pôjde. Určite. Dokonca, ako sa píše aj v oficiálnej správe, ktorú napríklad zverejnil, eh, ja som ho našiel napríklad na portáli konzervatívneho výberu, eh, ako sa píše v tejto oficiálnej správe, tak americký vojenský konvoj, ktorý sa bude presúvať z Nemecka na aliančné cvičenie do Maďarska, eh, by mal mať dokonca, už aj vieme akú veľkosť, tá veľkosť by mala byť zhruba veľkosť menšieho práporu a tvoriť by ho malo približne 100 až 150 kusov techniky a 500 ľudí. E, túto informáciu priniesol priamo na tlačovej konferencii náčelník generálneho štábu e, Slovenských ozbrojených síl Milan Maxim. E, ten dokonca e, povedal aj takú vec, že e, teda povedal, potvrdil to, čo sa nejakým spôsobom ani nie, že šepkalo, ale o čom sa špekulovalo. A on to už potvrdil, že konvoj teda pôjde cez Slovensko a stane sa tak v polovici septembra. Respektíve, e, presnejšie povedané, vojska cudzej krajiny budú presunuté v, časo, v časovom úseku niekedy od 12. E, do 19. septembra. Takto to skonštatoval už spomínaný Milan Maxim s tým, že presný termín ako je trasa sú ešte stále otázkou ďalšieho plánovania. Rezort obrany tvrdí, že pokiaľ dôjde k dohodám, bude mať verejnosť možnosť obzrieť si vojenskú techniku a stretnúť sa takisto aj s americkými vojakmi. Ministerstvo zároveň opäť pripomenulo, a na toto si dalo záležať, že cestné presuny zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky sú bežnou činnosťou vyplývajúcou z nášho členstva v aliancii. Americkí vojaci podľa tejto správy, to tiež už nie je novinka, sa budú taktiež zúčastňovať cvičenia Slovak Shield, ktoré je naplánované v centre výciku Lešť od 8. Do 2. od 8. septembra do 2. októbra. No a toto cvičenie má byť zamerané na udržanie ochrany a územnej celistvosti štátov NATO. A už len dodám, že okrem slovenských a amerických vojakov sa na ňom zúčastnia aj vojaci z Českej republiky, z Maďarska a z Polska. Toľko oficiálna správa, ktorá sa e, opäť v posledných hodinách objavila e, na našich rôznych portáloch, denníkoch a tak ďalej v rádiách. No a teraz, ja som vám slúbil, ešte niekedy minulý týždeň to bolo, alebo hádam už aj dva dozadu, ja som vám slúbil, že sa téme amerického konvoja budeme venovať pravidelne, minimálne raz týždenne v rámci nášho vysielania, a to teda do momentu, kým ten spomínaný konvoj nevyrazí teda na naše cesty. Prvý diel tohto seriálu sme odvysielali, odvysielali minulý týždeň vo štvrtok. Ak si spomínate, mali sme tam vtedy dvoch hostí. No a dnes pokračujeme druhou témou, teda druhou témou, druhou časťou tejto témy s novými. Chcel by som povedať, že hostiami, ale v tejto chvíli je to len jeden host, lebo mal som, a to ste si ste aj všimli, mal som mať dnes dvoch, hostí. Ono to vlastne aj bude pravda, ale trošku neskôr, lebo jeden z tých ľudí, ktorí majú sa dnes hostovsky podielať na tejto relácii, konkrétne Jalal Sulejman, je v týchto chvíľach ešte kde si na ceste medzi Rúžomberkom a Banskou Bystricou, čiže chvíľu mu ešte bude trvať, kým sem dorazí. A, takže potom ho aj predstavím bližšie a vôbec privítam v tejto relácii. No ale koho už v tejto chvíli na našej, ale nie priamo v štúdiu, ale na našej aspoň teda telefonickej linke máme a verím aspoň, že to tak je, tak tým pánom je Juraj Janošovský, zakladateľ portálu Alternatívy, ktorý by mal, ak sa nemýli, uzrieť svetlo sveta v septembri, teraz konkrétne myslím ten, ten, ten portál. Pán Janošovský, počujeme sa? Dobrý večer, počujeme sa a dúfam, že to bude pravda aj s portálom alternatívy.sk. A to, to sa vás chcem ešte opýtať na úvod, k tomu sa dostaneme. Ja už len teda e, dodám tú moju tradičnú technickú záležitosť, že by bolo fajn, keby ste sa opäť zapojili aj vy do našej dnešnej diskusie, vážení poslucháči, nakoľko, ako som to už niekoľkokrát zdôraznil, naozaj ide o tému, ktorá mnohých zaujíma, majú k nej čo povedať a čo sa opýtať. Keďže dnes nám e, opäť zlyhala Skyblinka a nejakým spôsobom to celé nefunguje, e, teda ako problém je na strane pána Janošovského, takže momentálne Skype využívať nemôžeme, tak ho máme na telefóne. To znamená, že dnes sa nám do tejto relácie nedovoláte ale nič vám nebráni využiť teda tú mailovú cestu na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Tam sa môžu hromadiť vaše maily počas tejto relácie, ktoré určite čítať budeme. Či už to teda, teda budú otázky alebo názory. Pán Janošovský, ja viem, že vy ste o tejto téme už tak trošku hovorili vlastne v tej relácii, keď ste boli u nás prvýkrát, vtedy ste tu boli s eh, Mírom Hazuchom, s pánom Petrom Zajacom Vankom a hm, celé to mixoval Peťo Kršiak, môj kolega. Takže predpokladám, že vy ste sa tejto témy e, vtedy tak trošku dotkli, ale ja som chcel aj tak osobne vedieť, že vy ste teda, ja som vás tak aj uviedol ako zakladateľ portálu Alternatívy a že by mal tento portál vzniknúť niekedy v septembri. E, už máte nejaký konkrétny dátum, termín, kedy to celé vypukne, či ešte neviete? Viete, čo je taká myšlienka, idea, že 1. septembra je, tuším, deň ústavy a myslím si, že jedna z nosných tém ústavy Slovenskej republiky je tiež e, právo vyslovovať svoj názor, hovoriť o rôznych alternatívach, postojoch. E, o to sa na portáli budeme určite snažiť všetci, ktorí okolo toho pracujeme. Takže oficiálny štát by mal byť e, 1. septembra tohto roku. E, tie technické a organizačné práce v podstate prebiehajú už druhý alebo tretí mesiac, takže hm. predpokladám, že zvládneme, aj keď poprosím všetkých, ktorí si vyťukajú e, v Google alebo inde e, v opere e, názov Alternatíve SK, aby boli zhovievaví, ale nekompromisní v názoroch zhovievaví k technickej úrovni a zvládnutiu portálu budeme sa učiť mnohým veciam a dúfam, že úspešne, tak aby to mm. poskytlo pohodlie ale aj priestor pre e, rozumnú diskusiu. No predpokladám, že tematicky budete pokrývať tie udalosti alebo teda záležitosti, ktoré sa nejakým spôsobom nevedia vtesnať do mainstreamu, alebo sa mýlim? Určite e, základným zámerom je, a ono je to tak trošku reakcia aj na rôzne spôsoby cenzurovania, s ktorými sme sa v tej skupine ľudí, ktorí e, pracujeme na otvorení tohto portálu, stretli. Hmm. E, viete, že sú formálne a neformálne cenzorské postoje, ale predovšetkým e, ja sa priznám, že mne sa nezahovára v spoločnosti, ak sa miesto diskusie e, otázka, ako si kopne pod postel, najlepšie tak, že sa ten, kto sa pýta, E, nejakým spôsobom ostrakizuje, vylúčuje z diskusie alebo dokonca úplne vypne. Hmm. No, budete to mať náročné, lebo už alternatívnych médií, portálov už existuje v tejto dobe veľa, ale pokiaľ to budete robiť dobre, tak si myslím, že bude záujem a my sa samozrejme veľmi radi budeme s vami spolupracovať. To ale nie je hlavná téma našej dnešnej relácie. Ja som už v tom v úvode naznačil, že teda budeme dnes sa baviť hlavne o konvoji, aj keď nedá mi nespomenúť to, že neviem, či ste počúvali, ja som tu mal včera dvoch pánov, Jedným z nich bol bývalý tajomník Rady obrany štátu, pán Lubomír Krupár a e, mal som tu potom ešte aj e, druhého hostia, e, s ktorým sme sa bavili na tému vôbec NATO a, teda jednak konvoja, ale hlavne sme tam spomínali jednu veľmi dôležitú tému, jednu veľmi dôležitú udalosť. A síce to, že, a podľa mňa ste tú informáciu zachytili, že e, vyzerá to tak, pán Janošovský, že v dohľadnej dobe možno, že Uh, ja no, ešte som zabudol meno povedať toho druhého hostia, mi teraz napadlo, to bol pán Juraj Poláček z portálu Medzičas, samozrejme. Uh, predpokladám, že ste tú správu zachytili, že sa objavila taká iniciatíva, respektíve vyzerá to tak, že niekedy Ehm, začiatkom eh, novembra, oktobra, teraz novembra, 3. a 4. novembra sa má konať akýsi taký summit v Bukurešti a na tomto samite eh, majú stredoeurópske a východoeurópske krajiny diskutovať o tom, že respektíve majú akoby vyslať taký jasný signál smerom k vedeniu na to, že by bolo výborné a, a správne, keby aj vo východo európskych a stredoeurópskych krajinách, ako je napríklad Slovensko, Maďarsko, Poľsko a tak ďalej, keby v týchto krajinách povznikali rôzne vojenské stále vojenské základne, kde by teda už bol buď nejaký sklad zbraní, logistika a tak ďalej. Zachytili ste túto informáciu, pán Janošovský? Ja som zachytil viacero informácií, v tejto podobe nie, ale ten kontext udalostí, či už boli reakcie nášho prezidenta eh, pána Kisku eh, na samite NATO v Írsku, alebo iné príležitosti naznačujú, že tá tendencia tu je. A priznám sa, že je to skutočne súčasťou takej strednodobej politickej aktivity Spojených štátov amerických v Európe ja sa neubránim tomu, aby som nepripomenul, že 70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny v podstate americké vojska okupujú ešte stále územie, územie Nemeckej spolkovej republiky. Je tam aj 23 tisíc britských vojakov, ale to je predsa len e, trošku alternatívne, pretože e, vrchným veliteľom britskej armády je e, anglická kráľovna a možná naši poslucháči nevedia, že e, britský kráľovský rod má nemecký pôvod, že je to vlastne rod Koburgovcov, ktorý prijal meno Windsor e, z iniciatívy toho, že obývali Windsorský zámok vo Veľkej Británii. Takže e, je, je to trošku tak sprostredkovanie, že tých 23 tisíc britských vojakov vlastne verí e, nemecká e, kráľovna ale účasť alebo prítomnosť viac ako 100 tisíc Američanov na území Nemeckej spolkovej republiky alebo Nemecka je v podstate 70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny výsmechom. A hmm. myslím si, že aj do určitej miery plodí napätie v Európe, lebo tieto, tieto vojska vlastne stratili po skončení studenej vojny a po páde východného bloku e, oprávnenie alebo logické dôvody pre vojenskú prítomnosť. Takže niekedy vo mne hára pocit, že konflikt v Juhoslávii alebo stupňovanie napätia v Ukrajine eh, má súvislosť s hľadaním opodstatnenia, odôvodnenia, pokračovania vojenskej prítomnosti. No a pochopiteľne, že tie vojska nechce znášať len Nemecko pretože má určite vo vnútornej politike i v zahraničnej politike celý rad obmedzení a líny a už dnes sú základne v Bulharsku a Rumunsku, myslím, že to je známe, rovnako tak základňa v Maďarsku. Hmm. myslím, že nie je tiež e, mimo vere- pozornosti verejnosti to, že Kosovo sa stalo vlastne druhou najväčšou e, americkou vojenskou základňou vôbec – Takže e, Európa, môžem to tak trošku expresívne povedať, je 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny stále okupovaná. No ja vám len dodám, že k tej informácii, ktorá sa teda včera objavila, E, že majú spoločne východoeurópske a stredoeurópske krajiny žiadať na to o to, aby zriadilo na týchto územiach takých krajín, ako som spomínal, e, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, že by sa tam mali zriadiť nejaké stabilné, stále základne. Tak ešte vám chcem k tomu dodať tú informáciu, že takým tým hlavným, hlavným štátom, ktorý vlastne toto žiada, je Polsko ktoré akoby sa zaviazalo k tomu, že bude tak trošku tlačiť na tieto krajiny, že aby teda požiadali dobrovoľne o to, že tie základne tam chcú, pretože Poľsko dlhodobo hovorí, že sa cíti byť ohrozené aktuálnou ruskou politikou. Samozrejme, chronicky známe veci sa spomínajú, obsadenie Krymu zo strany e, Ruska, podpora e, východo-ukrajinských separatistov zo strany Ruska, Eh, okrem Poľska hovoria o obavách aj rôzne pobaltské štáty, ktoré teda susedia s Ruskom, sú jeho najbližšími susedami, susedmi a hovoria o tom, že jednoducho sa boja eh, aktivít Ruska, že Rusko je dnes jeden obyčajný nevyspytateľný štát, ktorý už tým, že, si, eh, už tým, že zabral Krím, tak vlastne sa neštíti ničoho podobného. Možno budem mať záluzga aj na iné krajiny, nedaleko svojich hraníc. A hovoria teda o tom, že potrebujeme tie vojenské základne, lebo že aby sme sa cítili byť proste chránený na tom. Tak tu ma zaujíma hneď tak na úvod, a to už bude vlastne otázka na to, že aký vy máte názor, jednak na konvoj, na, na tieto, a takisto aj na tie vojenské základne. Tak tu ma zaujíma tá, tá odpoveď na otázku, že ako to vy vidíte s tým Ruskom, z vášho pohľadu je dnes Rusko skutočne bezpečnostnou hrozbou pre povedzme krajiny západného typu pre strednú Európu, pre západnú Európu, poťažmo pre, ja neviem, zvyšok sveta. Je dnes Rusko naozaj reálnou hrozbou do nejakej miery? Eh, ja sa domnievam, že hrozbou pre súčasné pomery v Európe je predovšetkým strašenie Ruskom. Eh, Rusko má celý rad vnútorných problémov a ja by som ich nedokázal, nie som takým dobrým znalcom e, ruskej vnútornej politiky všetky popísať, ale rozhodne podľa mňa nie je možné identifikovať žiadne znaky agresívnej e, zahraničnej politiky. To, čo sa týka Krymu, je podľa mňa minimálne vec na diskusii, diskusiu, pretože každému je známy precedens Kosova a málo kto si dnes pripomenie, že E, Kosovo vzniklo v podstate odtrhnutím od existujúceho štátu e, dosť e, dramatickým a razatným spôsobom vlastne s podporou zo zahraničia, kdežto Krym najprv vyhlásil svoju suverenitu a potom požiadalo začlenenie do Ruskej federácie. Ale nechcem rozoberať niansy medzinárodného práva, skôr chcem povedať alebo varovať pred tým, že erózia pravidel medzinárodného spolužitia je e, náhlodávaná dlhodobo a cítim v tom veľké ohrozenie aj do budúcnosti. Viete, tie pravidlá medzinárodného života sa vytvárali v podstate od 30-ročnej vojny a majú e, celý rad aspektov vrátane ženevských konvencií a ďalších mnohých e, súvislostí a nie je to Lego, z ktorého môžete vytiahnuť jednu skladačku a pohrať sa s ňou jednu tehličku, ale je to sústava navzájom previazaných e, noriem a e, zákonov, takže je, je to veľmi nebezpečná hra s ohňom. Čo sa týka e, rizik ruskej politiky, ja si myslím, že správne pripomínajú, že v Rusku dvakrát zastavili katastrofu, ktorá do Európy zavanula práve zo západu. Či už to boli e, napoleonské vojny a v podstate zvrátenie, zvrátenie priebehu vytvárania jednotnej Európy pod Napoleonovým vedením, alebo v období druhej svetovej vojny zastavenie nemeckej expanzie a ukončenie sna o veľkej ríši by Slováci by sme naviac nemali zabudnúť, že nebyť Rusov, tak by sme tu zrejme neboli. Či už v roku 1848 zastavili expanziu uhorského šovinizmu a v podstate zvrátili do určitej miery aj e, ten e, postup, e, v ktorom zanikalo Slovensko ako kultúrna entita, No a určite, e, keby e, druhá svetová vojna e, skončila víťazstvom Nemecka a jeho plány so slovanským obyvateľom obyvateľstvo v strednej a východnej Európe sú dosť známe a nebudem, nebudem ich znova Jasne. rozširovať, aj keď sme teda predvečer No však na to... Slovenského národného povstania. No jednak... No, eh, počkajte, Slovensko... ešte poznámočka, ak dovolíte. Viete, ten konvoj e, je možné presunúť aj mimo kon, eh, mimo územia s koncentrovaným osídlením v nočných hodinách, ale tu sa poriada určitá manifestácia, určitý karneval e, militarizmu a Myslím si, že nemá to inú funkciu ako svojím spôsobom zastrašiť eh, domácu a európsku verejnosť tým, že my si môžeme dovoliť aj takéto exibície. Považujem to za tragické a nebezpečné, pretože propaganda militarizmu je veľmi eh, riskantná a prináša so sebou eh, rizika, ktoré nevieme možná v súčasnosti ani domyslieť. Čiže protest proti eh, konvojom, proti konvoju a proti základňám je svojím spôsobom aj protestom proti vojnovému štvaniu a treba, aby každý, kto to myslí so eh, Slovenskom a na Slovensku dobre, vyjadril svoj názor. Pretože je to test v podstate reakcií obyvateľstva. Je iný zmysel E, takáto verejná exibícia nemôže mať. Vy ste hovorili, že sme v predvečer, ako ste to vrajeli, Slovenského národného postania, tu ste sa asi trošku sekli, my sme v predvečer vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa Zajtra si to budeme 21. pripomínať. A, a práve tu by som musel, ja budem trošku kriticky, keďže tu nemáte protistranu, tak e, sa chcem spýtať, ale kriticky, chcem iba proste vyťahnuť to, že neboli vždy Rusi, respektíve v tej dobe Sovieti, len tí, ktorí, ktorí máme byť vďační. Na druhej strane je veľká časť národa, ktorá pod taktovkou práve Sovietskeho e, zväzu trpela a má na toto obdobie veľmi zlé skúsenosti. Konec koncov, ako som už naznačil, zajtra si budeme pripomínať vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Keď dnes, keďže dnes je hlavná téma e, dnešnej relácie americký konvoj, tak patrí sa opýtať aj naopak na tú inú stránku veci, a síce na konvoj, konvoj, konvoj vojsk e, Varšavskej zmluvy zo 68. Ako vnímate tieto udalosti? No viete, história nie je knižnica, z ktorej si vyberiete len e, knihy, ktorých e, väzba sa vám páči. Určite tá skúsenosť e, s vojenskou prítomnosťou sovietských vojsk na území Československa a s ich vstupom nie je nikomu príjemná. Ja sám som vtedy končil základnú školu a išiel na strednú, takže tie skúsenosti sú skôr zážitky staršieho dieťaťa, ale určite nie aktívneho občana, ktorý by vedel posúdiť mnohé aspekty. Mňa e, len pri tej eh, zjednodušenej interpretácii vždy zaráža, že málo kto u, uvádza, že v tom istom čase prebiehala imperiálna vojna vo, vo Vietname s napalmom a nie tisíckami, nie desiatkami, ale stá tisícami mŕtvych že francúzsku Sorbonu, ktorú obsadili e, e, francúzskí študenti, e, vypratalo francúzska, vypratala francúzska armáda veľmi násilne s mnohými mŕtvými. A mám taký pocit, že to bol určitý veľmocenský komplot s tým, že sovieti si robili poriadok na svojom území a Američania a západná Európa na svojom území s tým, že si navzájom tolerovali. Nakoniec Eh, je známa historická skutočnosť, že v predvečer eh, eh, vstupu sovietských vojsk z pražského hlavného nádražia odišiel expres vlak do Viedne s rodinami západných diplomatov. Takže minimálne boli informovaní o týchto krokoch. Ale pre Čechov a Slovákov to určite bola traumatická skúsenosť, ja len pre porovnanie pridám, že keď e, sovieti e, vstúpili do Afganistanu, nenútili e, československých vojakov, aby sa zúčastnili tejto vojny. Dnes sme svedkami toho, že v zahraničí za slovenské záujmy v Afganistane alebo kdekoľvek na svete bojujú e, slovenskí žoldieri. Takže trošku si myslím, že e, v tých porovnaniach eh, by to chcelo viac objektivity, aj keď hľadať eh, objektivitu pri takej negatívnej skúsenosti, ako je prítomnosť cudzích vojsk je vždy veľmi obťažné. Hmm. Eh, v každom prípade ale tá paralela so 68. sa ponúka v mnohých ohľadoch a keď už sa teda bavíme o americkom konvoji, tak práve na to mnohí ľudia narážajú, ktorí boli už v tej dobe proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy a sú aj dnes proti vstupu vojsk <laughs> tých amerických, pretože hovoria, že my máme zlú skúsenosť historickú s tým, že už sme tu mali v minulosti v podstate v 68. konvoj, ktorý sa nám tu zabýval na roky rokuce a mali sme tu vojska sovietské, ja neviem, do 90. rokoch pomaly. Čiže že ľudia hovoria, že sa obávame, že sa stane teraz čosi podobné, že tento konvoj, ktorý tu akože len prejde, tak to je vlastne niečo podobné ako v tom 68., kedy proste len niekto niekde prišiel a potom sa zrazu zabýval. Zrazu sa mu v tej krajine <laughs> akoby zapáčilo. A teraz ľudia hovoria, že teraz nám hrozí vlastne tento istý scenár, len sa akoby vymenia farby, že tentokrát to nebudú sovietské vojska, alebo budú to americké vojska, ktoré opäť najskôr len prejdú akoby konvoj, urobí sa taký nejaký verejný, akoby niečo, že e, prieskum verejnej mienky, pozrieme, ako ľudia zareagujú, či budú proti alebo nie a potom klasickou salámovou metódou budeme stále pridávať, pridávať, pridávať a zrazu bude debata o stálych vojenských základniach. Tá už konec koncov je a keď to celé zhrniem, ľudia sa práve tohto obávajú, hlavne tí, čo už niečo zažili, že hovoria, že nám tu teraz v podstate hrozí, že sa nám tu zopakuje história, len opakujem, len sovietské vojska vystriedajú vojska e, spojenecké v tejto chvíli, hlavne teda americké. E, vy sa toho obávate? Ako to vidíte? Vy e, hrozí tento scenár, alebo ani nie? A je to možno zbytočný poplach, ktorý teraz niektorí ľudia šíria? a zbytočne hľadanie paralel tam, kde proste nie sú. E, teší ma, že slovenskí občania majú viac rozumu ako slovenskí politici. Viete, prítomnosť sovietských vojsk poskytovala určitým spôsobom e, mocenskú, mocenské zaistenie aj pre elity pred rokom 1989 preto existovali aj obavy z toho, že čo sa stane, ak tu teda sovietské vojska prítomne nebudú. Chcel som zdôrazniť, že e, Československo aj bez sovietských vojsk bolo schopné si usporiadať veci samostatne. Hovorím to preto, že tak, jak e, vtedajší politici, aj tí dnešní súčasní, by si mohli uvedomiť, že nič netrvá väčšie, ako sa spieva v jednej českej pesničke, ani láska k jednej slečne. Takže e, to, čo postihlo jednu reprezentáciu, môže postihnúť aj druhú reprezentáciu. A že si tú paralelu všímajú občania, je len e, dobre. To riziko tu pochopiteľne prítomné je. E, viete, ja znova sa vrátim k tomu podozreniu, že e, vojenská prítomnosť Spojených štátov amerických e, v Európe je anachronizmom e, z prvej polovice minulého storočia a že pretrvávanie týchto pomerov v podstate bráni tomu, aby sa Európa emancipovala. Predstavte si, akú suverénnu politiku môže robiť Nemecko, akú suverénnu politiku môže robiť Európska únia, keď základne e, sú nielen centrami možná pre monitorovanie, odpočúvanie európskych politikov a európskych korporácií, ale aj pre sledovanie obyvateľov. Tá predstava je hrôzostrašná. Viete, každé okupačné vojsko má e, iné ciele, ako majú domáce exekutívy, domáce vlády, domáci politici, e, domáce spoločnosti. To riziko, že budeme e, organizovaní v záujme cudzích e, ekonomických, politických cieľov je veľmi vážne a pre taký malý národ, akým sme my a pre také malé spoločenstvo občianske, aké je na Slovensku, to môže mať katastrofické dôsledky. E, myslím si, že tie rizika sú zreteľné. Nakoniec e, súčasný prezident sa tým netají a je jedným z rodu tých prezidentov, ktorí boli inštalovaní v podstate po nejakej habilitácii Spojených štátov amerických. Či už to bol gruzínsky prezident Sakašvili, ktorý je dnes poradcom ukrajinského prezidenta Porošenka a e, táto tendencia e, miestodržiteľských e, e, politikov, ktorí prejdú atestáciou Spojených štátov amerických, je veľmi nebezpečná pre suverenitu tých štátov, ale s tým nespraví nikto z nás nič. S tým môžeme spraviť všetci ako občania hmm. vo voľbách pri vyjadrení svojho názoru. A tre, treba si zapamätať tieto obavy, treba ich dať jasne najavo. Uh, vtedy, keď je to možné a keď je to účinné. No, treba povedať naozaj, že vy teraz narážate samozrejme na osobu slovenského prezidenta Andreja Kisku. Treba povedať, že on bol vlastne prvý, kto e, minulý rok v septembri prišiel s témou, že Slovensko je teda otvorené budovaniu vojenskej základne, konkrétne navrhoval poprat, že tam by mal byť nejaký logistický sklad zbraní alebo teda streliva munície. A ja som tu, ako som spomínal, mal včera dvoch zaujímavých hostí. Opakujem, jeden z nich bol bývalý tajomník Rady obrany štátu, pán Krupár, druhým bol pán Poláček z portálu Medzičas. A obaja hovorili ale o tom, že teda ako majú vážne výhrady voči súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý teda podľa nich skôr hájí tie západné záujmy ako slovenské, ale na druhej strane skonštatovali, že toto je ale vec, v ktorej je naozaj Andrej Kiska nevinne, pokiaľ ide teda o, ten, o to jeho vyjadrenie e, smerom k budovaniu vojenskej základne na Slovensku, pretože moji včerajší hostia povedali takú vec, že podľa nich e, bol do tejto polohy akoby vmanipulovaný samotným premiérom Robertom Ficom, ktorý si uvedomuje, že e, výstavba vojenskej základne na Slovensku je veľmi, veľmi e, nepríjemná záležitosť, ktorá sa medzi väčšinovým obyvateľstvom neteší absolútne žiadnej podpore. Pán Poláček včera spomínal prieskum, ktorý, e, ako tvrdil, nebol zverejnený, ale podľa tohto prieskumu už tri štvrtina národa je proti výstavbe akékoľvek stálej základne, teda vojenského charakteru na Slovensku čo si podľa mojich včerajších hostí e, premiér veľmi dobre uvedomuje a tak ako včera naznačili, e, manipuloval do tejto, do tejto situácie prezidenta Kisku, e, ktorý mal túto akoby komplikovanú vec, ktorú Slováci ťažko berú povedať za neho. Viete sa s týmto ich tvrdením nejakým spôsobom stotožniť, alebo podľa vás to bola jednostranná záležitosť zo strany prezidenta a nevideli by ste za tým ruku premiéra Fica? viete čo, keď ste hovorili o tom prieskume, mňa skôr zaujíma tých 25% občanov Slovenska, ktorí si želajú e, vojenské základne na území Slovenskej republiky. A priznám sa, že ja si myslím, že vždy existuje priestor pre vyjadrenie názoru. Ak ho ten alebo onen politik e, nevie využiť, je to jeho problém ja e, chápem e, súčasného premiéra, že nemá chuť a že je vlastne medzi dvoma mlínskými e, kameňmi a že možná podsúva nepríjemné rozhodnutia, ale keď sa pozriem na jeho ministra obrany alebo na iných ľudí z vládnej strany, tak si myslím, že sa nájde dosť ochotných, ktorí takúto špinavú prácu spravia aj za ňo Konec koncov, neviem, či ste si všimol, eh, minister vnútra bol pre nejakú zanedbateľnú medailu v Spojených štátoch amerických. Eh, čiže chodia sa už predstavovať eh, rôzni politici, ktorí by radi súčasného premiéra v, smere vystriedali. Ale asi o tom bude vedieť viac súčasný premiér ako ja a možná to aj vie. Na druhej strane si myslím, že pán prezident Kiska sa netají svojimi sympatiami. Nakoniec, e, viete, mne celá tá poviedka s americkými konvojmi a s americkou prítomnosťou pripomína e, školáčika, ktorý tým, ktorý mu znepríjemňujú život, hovorí a ukazuje, ja mám staršieho brata, ktorý vám naloží. E, v podstate oni hľadajú akúsi ochranu, akúsi garanciu pre svoje pozície a svoje postavenie a na, nakoniec je to v logike ich konania. E, skúste výjsť do, ísť do nejakej banky a požiadať si o 300 miliónový úver po tom, čo skrachujete e, Spojených štátov amerických. Asi by vás veľmi rýchlo poslali z karátskej cesty preč. E, E, takže nie som celkom presvedčený o podnikateľských schopnostiach, skôr o väzbách a určitým spôsobom vďačnosti za súčasné postavenie, ale to si musí každý sám sebe a podľa toho, čo si o sebe myslí, e, usporiadať a podľa toho svojím spôsobom aj vystupovať. E, viete, generál Petén, ktorý v po obsadení Francúzska reprezentoval tzv. vyšistickú republiku, bol hrdinom Francúzska z prvej svetovej vojny a skončil ako kolaborant. Tých kolaborantov v druhej svetovej vojne bolo e, obrovské množstvo. Český Hácha, slovenský Tiso, norský kysling e, eh, v Holandsku. Proste e, ľudia, ktorí e, si nájdu výhovorku preto, aby konali nečestne v cudzom záujme. Nakoniec im to história vždy spravodlivo spočíta. Vy hovoríte, že vás zaujíma tých 25% ľudí, ak teda berieme za pravdivý ten údaj, že tri štvrtina národa je... Motívy, proti... motívy. A motívy. No, jeden z dôvodov alebo argumentov, ktorý oni majú, je ten, čo som už povedal, že teda sa cítia byť oprávnene, oni oprávnene to pociťujú, E, že sa cítia byť ohrození Ruskom a v, v Severoatlantickej aliancii vidia záruku toho, že ak jednoducho budeme chránení či už teda nejakým spôsobom priamo vojenskou základňou, alebo aspoň takým symbolickým spôsobom, ako je prejazd konvoja, že to jednoducho od, e, akoby, viete, že zabráni Rusku v tých aktivitách, ktoré by mohlo mať smerom k, napríklad aj k Slovensku. To je jeden z argumentov, ale o tom sme sa už bavili. Ale druhý, podľa mňa oveľa vážnejší argument, ktorý oni používajú, je tento, že tvrdia. Sme členská krajina NATO. Do NATO sme vstúpili dobrovoľne, nebolo to pod nátlakom nejakých zbraní ani ničoho podobného. Vstúpili sme vďaka našej politickej garnitúre do NATO e, dobrovoľne. Sme dnes platným členským štátom NATO a tým pádom je celkom logické a samozrejme, že nás NATO bude takýmto spôsobom chrániť. Je celkom logické, že sa na území aj našej krajiny budú konať rôzne cvičenia pod hlavičkou NATO a je teda aj celkom logické, že e, sa našou krajinou môžu teda preháňať aj konvoje, ktoré spadajú pod alianciu. E, teda sa pýtajú títo ľudia, že čo vy máte proti konvojom NATO, veď sme predsa v NATO. Slovensko je členským no, štátom ja, ja NATO. Ja by som predsa len poradí, ako ste kládol tie otázky, povedal poznámku aj v tej prvej. Ak Európania nie sú schopní zabezpečiť svoju suverenitu vlastnými silami, tak spoliehať sa na to, že ich suverenitu bude zabezpe- budú zabezpečovať Spojené štáty americké, je veľmi zlá politika, veľmi nebezpečná politika pre európske záujmy a preto, aby Európa bola rovnocenným partnerom. Ak chceme byť e, kolóniou Spojených štátov amerických alebo akousi výspou, akýmsi skúšobným bojistom a strelnicou, tak e, pochopiteľne je možná táto koncepcia dnes e, neohrozuje mier kdekoľvek na svete e, ruská expanzia. Ak si pozriete mapy tak územie Ruska sa za posledných 25 rokov zmenšilo e, rapidným spôsobom. A ak pozrete na tie isté mapy, tak nájdete e, kontinenty, krajiny, štáty, kde je priama vojenská prítomnosť Spojených štátov amerických. A musím povedať, že e, skoro z pravidla v neprospech ľudí, ktorí na tom území žijú a skoro z pravidla v neprospech e, svetového usporiadania mieru a pokojného života. Takže eh, ak niekto vidí ohrozenie z Ruska, tak mi to pripadá ako to biblické, že eh, pre smietku vo vlastnom oku, eh, pre smietku v cudzom oku nevidí brvno vo vlastnom. Akoby ľudia podceňovali to, čo je zretelné a viditeľné. A k tej druhej otázke, Eh, jej ťažisko, pripomente, by bolo predovšetkým... No v tom, že jednoducho sme členská krajina NATO a eh, dobrovoľne sme, dobrovoľne ja sme do toho vstúpili. Áno. Takže musíme rátať s tým, eh. čo sa tu momentálne deje. Však s tým sme počítali, alebo mali počítať, keď sme tam vstupovali. Toto je argument ľudí, ktorí možno patria medzi tých 25%, o ktorých teraz hovoríte, že nerozumiete ich ich argumentácii ich alebo, alebo ich, im motivom. Ich, ich motivy sú jednoznačné. Hovoria, vstúpili sme tam dobrovoľne, sme členská krajina NATO a toto sú normálne veci, ktoré sa dejú, takže nie je čo riešiť. No, vie, viete, v tej logike by potom ospravedlňovali vojenskú prítomnosť sovietského väzu na našom území, rozhodne boli členmi Varšavskej zmluvy. Takže táto logika podľa mňa krýva na obidve nohy predovšetkým e, vojenský pad je dohoda medzi suverénnymi štátmi. Dohoda nemá vlastné vojska. Neexistujú žiadne vojska NATO. Existujú vojska členských štátov. A e, dohoda, vojenská dohoda Severoatlantickej aliancie je o spoločnej obrade. E, to, že existujú ambície po spoločnom útoku, Ukrajinou končia a začínajú niekde v Iraku a v Kuvajte a v Líbii a v Alžírsku a neviem kde ešte všade, je po, podľa mňa to, čo je dôsledkom dezinterpretácie. My sme sa e, v, v dohode o pričlenení k NATO nezaviazali, že budeme okupovanou krajinou, že budeme hostiť cudzie vojska. Ja chápem, aj pri pohľade na stav súčasnej slovenskej armády a na to, že ministrami tu boli e, obchodní námestníci reťazcov a najlepší cyklisti z e, peletonu e, pána Zurindu, že stav slovenskej armády je žalostný. Majú možná pekné rovnošaty, ale gro obranných problémov je v tom, kto bude dodávať ponožky a kto bude dodávať košele a kto bude upratovať kasárne je to žalostný stav a mne to pripomína skutočne akúsi, možná sa mnohí, ktorí tam dnes pracujú poctivo, e, spätia, ale predsa len takú kabaretnú armádu. Ja si neviem predstaviť, že by slovenská armáda bola schopná dnes reálne niečo v prospech tejto spoločnosti urobiť. No vidíte. To, že má, máme expedičné sily, ktoré e, sú pripravené Eh, inštalovať eh, vojenské nemocnice v Afganistane, ešte nič nehovorí o súčasnej obrany schopnosti. No, no vidíte, tak práve preto by vám povedali ľudia z tých 20%, 25%, že vidíte, práve o to je to väčší dôvod, aby nás tu chránilo na to, keďže sám uznávate, v akom žalostnom stave sa nachádza naša krajina. Takže tým pádom ste vlastne nepriamo... potom. nás bude chrániť, ak budeme napadnutí. E, my, my máme garanciu, že napadnutie Slovenska je chápané ako napadnutie celej Severoatlantickej aliancie. Že je tu zodpovednosť za to, že aby územie štátov, ktoré sú členskými štátmi Severoatlantickej aliancie, nebolo narušené. Ja v tom nevidím žiaden e, rozpor. Viete, alebo som presvedčený, že zdať sa vlastných síl a e, podriadiť sa cudzej armáde je de facto okupáciou. Ak Slovensko si predstavuje svoju budúcnosť ako kolónia e, okupovaná cudzou armádou, tak e, súhlasím s tým, že tá vízia v sebe zahrňa aj e, vojenské základne a e, pochody a manifestácie cudzích armád na našom území. Potom sa je treba s tým zmieriť ja si ale myslím, že nielen tých 75%, ale prevažná väčšina e, slovenských alebo občanov Slovenska má inú predstavu o vlastnej budúcnosti a budúcnosti svojich potomkov. E, my sme dnes v situácii, kedy existuje niečo ako systém kolektívnej bezpečnosti a to nie je vynález posledných 5 či 10 rokov. E, ak nebude e, bezpečná jedna krajina, nebude bezpečný nikto. Ak sa tento princíp a tento mechanizmus naruší, tak to znamená e, konfrontáciu mocností so všetkými dôsledkami a takáto konfrontácia je e, zničujúca najmä pre malé štáty a malé krajiny. Takže my by sme mali byť principiálne na strane mieru a všetko, čo prospech mieru vieme vykonať, by sme mali vykonať. Preto my aj voláme v podstate každého občana e, dobrej viery, aby prišiel vyjadriť svoj názor, pretože ak Slovensko viac menej jednotne vyjadrí svoj vzťah e, k vojnovému bubnovaniu, a odmietne militarizáciu krajiny, odmietne jej okupáciu, odmietne e, vojenskú prítomnosť cudzích štátov, na našom území, tak si vytvára podmienky pre vlastnú suverenitu. Je to mimoriadne dôležitá vec, lebo viete, nesuverené rozhodnutia e, sú v podstate rozhodnutia v záujme iných. A znova, malé krajiny sú viac ohrozené ako tie veľké, pretože naše záujmy, hoci malé, ak nebudú uspokojené, ak nebude aspoň elementárna spravodlivosť vo vzťahu medzi štátmi, tak eh, prvých, kto na to doplatí, budú krajiny veľkosti, hmm. typu a tradície Slovenskej republiky. No, pán no, Janošovský, teraz vás trošku stopnem, lebo dáme si hudobnú prestávku z dvoch dôvodov. Pomaly sa nám, e, pomaly už budeme hodinu rozprávať a po hodine by nám tak, či tak ten telefon vyplo, takže budem vás musieť vytočiť opäť. Telefonicky myslím, inak nie, <laughs> nebojte. A... a... <laughs> Môžem aj vytočiť. Kto ho vie, ale hlavne, čo je <laughs> hlavný dôvod, že zavítal pán Žanal Sulejman, takže o malú chvíľku po pesničke ho tu u nás privítame. A ja vám teda po pesničke... Áno, ja vám po pesničke opäť zavolám. Dobre, takže, ďakujem, do Takže pokračujeme po pesničke v našej debate. Letadlo stoupá nad mraky čtyři muži s padáky, tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaný střelivem. Poláci mimo si krásný noci se vznášejí tmou a tři padáky se otevřou. K zemi se řídí jeden z nich, skok poslední z poslední. Vešla smrt Zkrátka dál bez pozvání z kosolu ve vaku. Rána o zem změní v nepoznání, nevýhoda padáku. Vešla smrtka dál bez pozvání z kosolu ve vaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda padáku. čas na slzy, kde se dal, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc posářil stín, vylez ten strelec z postružin. Natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrt se do jídelny vkrádá hladová velice. Malá trzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce. Zase smrt se do jídelny vkrádá co zbyli, blíží se před, stát je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude zítra, už bylo jen dnes. Letadlo stoupá nad mraky, v něm deset mužů z padáky. Ale co bych vám o tom povídal, každý ví dobře, jak to bude dál tak smrtka dálku soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčení. A tak smrtka dálku soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčení. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, v rámci ktorej sa dnes bavíme v tejto chvíli o takých, povedal by som, dvoch základných témach. Eh, o chystanom americkom konvoji, ako som povedal v úvode tejto relácii, ak ste mali dilemu, že či pôjde alebo nepôjde, už ju mať nemusíte, lebo pôjde. Už je to isté. Už sa proste len teraz riešia také tie detaily toho, že, že, že kedy presne pôjde a ktorými úsekmi. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú sme tu tiež riešili doteraz, je otázka vojenských základní, stálych vojenských základní aj na území Slovenska, pretože v týchto dňoch sa objavila správa, že e, kedysi zač- niekedy začiatkom novembra by sa mali stretnúť e, stredoeurópske a východoeurópske krajiny, ktoré majú vyslať nejaký jednotný signál smerom k NATO, aby e, bolo také láskavé a teda zriadilo aj na našom území stále vojenské základne, lebo sa cítime ohrozený. Hlavným protagonistom tohto riešenia je v tejto chvíli Poľsko, ktoré si zobralo ako takú iniciatívu alebo záštitu nad tým, že bude tlačiť aj na našu krajinu, aj na tie ostatné e, krajiny stredoeurópske a východoeurópske, aby teda naozaj boli za to, že tú základne chcú. Lebo Poľsko túto základňu chce už veľmi dlho, dokonca nový poľský prezident si to dal za svoju aktuálnu prioritu. Eh, doteraz som sa rozprával eh, s pánom Jurajom Janošovským, ktorého máme na našej telefónnej linke, aspoň verím, že to tak je, lebo cez pesničku som ho opäť volal. Pán Janošovský, počujeme sa? Áno, znova no, dobrý večer. Výborne. Pán Janošovský, to je zakladateľ portálu Alternatívy, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta niekedy v septembri nejakú tú informáciu sme stratili aj samozrejme k tejto téme dnes. No a ja som vám hovoril, že um, ešte tu budeme mať aj druhého hostia a na moje potešenie zavítal k nám pán Jalal Sulejman. To je poprvé podpredseda komunistickej strany Slovenska a po druhé občianský aktivista, ktorý už u nás vlastne bol a nie je tu poprvýkrát. Príjemný dobrý večer vám prajem. Pekný dobrý večer prajem. No, pán Sulejman, tak Téma je jasná, bavíme sa spolu s pánom Janošovským o konvoji a o tých základniach NATO. E, je to také zaujímavé, že ja som tu mal už minulý týždeň e, pána Čarnogurského, e, bol tu pán Bekmatov, teraz tu mám vás a pána Janošovského. Zatiaľ z vás všetkých štyroch mám proste jednoznačný dojem, že ste všetci proti ak náhodou vy nie ste, tak mi to povedzte na úvod, ako to vy vnímate. Vôbec tie konvoj chystaný a, a aj tú výstavbu základní. Vy ako to vnímate? Ste za alebo ste proti? Ja viem, že to znie najmne táto otázka, ale musím sa vás ju spýtať, aby sme vedeli, kde v tomto smere stojíte vy. Pevne verím, že na Slovensku nie sú len štyria, pán Čarnogorský, Pekmatov a Jura Janošovský, Žalal Sulejman. Pevne verím, že tu sú desiatky tisíc ľudí, ktorí si neprajú, aby na územie Slovenskej republiky sa nachádzali iné vojska než slovenskej armády. Pevne verím, že velibitelia mieru na Slovensku ich je veľa. Je nevyhnatné deklarovať to a nahlas najmä pri e, príchode tohoto konvoja. Totiž veci sú spojené. Ako náhle ľahko prejde ten konvoj, tu bude znamenať Dášia spoločenská diskúzia o potrebe základní na územie, pre e, NATO na územie Slovenskej republiky. Som z tých, ktorí tvrdo presadzujú, aby Slovenská republika bola bez základní, aby sme ako Slovenská republika z toho zločinného aktu, paktu e, menom NATO e, čím skôr odišli zločin, dokonca zločinné zoskupenie. Prečo takéto silné obvinenia? Na základe čoho? E, to, je, to neprechádza len tak teoreticky. Chvíľku sa pozrieme dozadu, veď v 99. roku tu boli letectvo, to boli rakety Severoatlantické aliancie, ktorí rozbili celú Jugosláviu. Rozbili, e, zabíjali civilistov. E, okolo 18 tisíc náletov nad Jugoslávii bombardovali v priebehu 6 mesiacov. Pozrime sa na Líbiu. Vtrhli do tejto krajiny, rozbili všetko, čo existuje. Krajina teraz je rozbída do troch skoro štátov, majú dvoch vlád a niekoho to vôbec nezaujíma. Tu sú zločinecké e, nálety, tu sú zločinecké akcie, preto právom hovoríme, že Severoatlantická aliancia je zločinecká organizácia. A kto by chcel svoju krajinu v takomto pakte o ktorom hovorím, že je zločinný. My sme s pánom Janošovským riešili tú otázku toho, či sa dnes Slovensku má cítiť oprávnene e, nejakým spôsobom ohrozené Ruskom alebo nie. E, pýtam sa tú otázku z dvoch dôvodov aj vás. Poprvé preto, lebo my sme tu predvečer Eh, vstupu vojsk Varšavskej zmluvy. Zajtra si to budeme pripomínať. História nám už ukázala, že aj Rusko vie byť, respektíve vtedajší sovietský zväz, vie byť eh, veľmi tvrdý, pokiaľ ide o presadzovanie jeho vlastných záujmov. A po druhé sa vás to pýtam aj preto, lebo ste podpredsedom komunistickej strany Slovenska, tak ma zaujíma, váš vzťah k, k Rusku a vôbec keď sa bavíme aj o histórii, lebo nech to nie je len o tom, že budeme teraz tu veľmi kriticky na americký konvoj, ale pozrime sa na, aj na to, čo sa dialo v eh, histórii, v minulosti. Ako vnímate udalosti, ktoré si budeme pripomínať zajtra? Teda vstup vojsk pre zmenu Varšavskej zmluvy, ktoré sa tu už tiež raz konali a ľudia s tým majú veľmi zlé skúsenosti. No, e je to dobrá otázka, konec koncom 21. je zajtra, za chvíľku. E, teraz prichádzam z východu. Bol som v Košiciach a v Prešove. Bol som spolu s mojimi súdruhmi e, položiť kyticu kvetov za všetkým obetiam 21. augusta z roku 1968. Za všetkých. Tam e, sú civilisti, tam sú vojaci, okolo 200 ľudí zahynuli počas týchto udalostí. Tak sme podali kvety za, e, ako, ako za pamiatku všetkých padlých počas, počas e, udalosti z augusta. Mm. Ovšem, že táto téma dnes nie je dôležitá pre, Slova, pre Slovensko a slovenských občanov. Dôležité je, kto dnes ohrozuje mier chcú nám nasadiť do našich hlav sen, že my sa bojíme Rusko. Tak mi ukážte jedného občana Slovenskej republiky, ktorý reálne vie naozaj odôvodniť, že Rusko je našim nepriateľom. No, jednoducho, hneď vám poviem, to som hovoril aj pánovi Janošovskému, viackrát v týchto reláciách som tie argumenty použil a poviem aj ich aj vám, lebo najčastejšie sa objavujú. Pozrite sa, pán Sulejman, na to, čo spravilo Rusko s Krymom. Pozrite sa na to, čo robí Rusko v prípade východnej Ukrajiny, ako podporuje tamojších separatistov a živý konflikt, ktorý tam je. Toto by vám povedal e, priaznivec amerických vojenských konvojov na Slovensku. E, ak vstup e, alebo ak je skutočnosť, že Krím dneska patrí Rusku, má nás, máme strach z toho, tak to znamená, už dávno by sme mali strach od našich partnerov, ktorí vyčínali ešte horšie. Totiž precedencom v medzinárodnom práve nie je Krím, práve Kosovo. Veď olúpili Kosovo, naši partneri. A vôbec v nás nepohlo nič. Žiadne médiá si to nevšimli. Zaujímavé, že médiá všímajú len Rusko. Ja mám určité pochopenie k, k správaniu Ruska voči Krímu. Musíme si uvedomiť, že my sme už vo vojne my sme už vo vojne a spojíme a opozorňujeme, že sto, stojíme tak ako vždy na špatnej strane. Tak ako v 38. roku. Nachádzame sa na špatnej strane. Dnes tá frontová línia taha od Jemenu až po Krím. Preto musíme mať nejaké pochopenie k vyčínaniu alebo k správaniu Iránu v Jemene, k správaniu Rusko na Kríme, E, e, k postoju Rusko na Ukrajine. Totiž celý ten konflikt na Ukrajine, a Krím bolo súčasťou Ukrajiny, vznikol na Majdane. Vznikol tým, že prezident, pravoplatný prezident, odmietol podpísať asociačné dohody. Má na to právo. Vtedy spravili mu Majdan a začala krajina akorát ísť na cestu k občanskej vojne. Veď my sme chceli zmeniť tú rovnicu. Rovnica bola postavená tak, že tento svet je delený na oblasti vplyvu a oblasti ekonomického užívania. Teraz na Ukrajine vplyv bol východnému kapitálovi, to znamená Rusko, a Západ mohol užívať, to znamená e, e, Európska únia a Ameriky, mohli užívať si na Ukrajine. A tak to bolo aj v Sýrii. To sú posledné zeme, kde ten východný kapitál, to je Rusko, má vplyv. Došiel západný kapitál, tu jest Spojené štáty americké a Európska únia, povedali, túto rovnicu dnes chceme obratiť. My chceme mať vplyv na Ukrajine a nech Rusi si ekonomicky užívajú. Hmm. To znamená, kto začal tú vojnu? No, rozhodne Západ. A my sme ako štáty v Európskej únii zahrali sme veľmi zlú úlohu. Dnes ako tak nasa zahraničná politika trošku dáva ruky preč od tej Ukrajiny, ale v skutočnosti náš minister zahraničných vecí, všetca, celá naša elita sa schádzala nikde na Majdane. Potom vypuklo to, že te osostrelci, ktorí sú na Majdane vlastne, tu sú, tu sú z tejto vlády, ktorá ochopila moc, tak našinci trošku sa stiahli. Preto opozorňujem na to, že sa nachádzame vo vojne a my, tie aktivisti, čo ste spomenuli, a pevne verím, že ich budú desiatky tisíc, hovoria o tom, že my vojnu nechceme, chceme ten mier. Dobre, ešte skôr ako dáme aj priestor pánovi Janošovskému, lebo čaká na linke, tak ešte tá istá jedna vec aj smerom k vám. My sme vlastne tým končili ten úvodný, úvodnú časť nášho rozhovoru s pánom Janošovským. Vy to konec koncov potvrdzujete tiež, že sme vo vojne. A teraz, aj pán Janošovský zhodnotil a mnohí hostia pred ním v týchto reláciách na túto tému povedali to isté. Slovensko dnes má, žiaľ Bohu, armádu v katastrofálnom stave. Máme ju v takom stave, že ak by čokoľvek vypuklo, nie sme schopní sa obrániť. A, a práve z tohto dôvodu nie je ten fakt, že sme vo vojne a že máme slabú armádu, o to väčší dôvod na to, aby sme jednoducho chceli tu mať konvoje na to, chceli tu mať základne, ktoré nás v prípade nejakého vojnového konfliktu obránia? E, aj takí sú na Slovensku, ktorí si myslia, že byť súčasťou Severoatlantickej aliancie je určitou bezpečnostnou istotou áno, pre Slovenskú áno. republiku. Preto sa na to pýtam. Ovšem, že, že treba si všimnúť fakt, že my nemôžeme hľadať bezpečie a istotu u zločincov čo som hovoril. A otvorene to hovorím, že to sú konec koncom hlavní aktéry, ktoré sú v Severoatlantickej aliancie, majú čiernu minulosť. E, Slovensko, ak armáda nedokáže ho obraniť, pevne verím, že jeho občania dokážu túto krajinu obraniť. Vtedy, keď armáda, armáda nie je schopná obraniť, tak potom občanský odpor je legitimný. Občanský odpor nie je legitimný vtedy, keď armáda stále deklaruje, že ona dokáže ochraniť túto krajinu. Toto je alfabeta všetkého. Koniec koncom, história Slovenskej republiky dokazuje to, čo hovoríme, že jej občania nakoniec oni zvrátili situáciu. Je v záujme aj tejto vlády, aj elita, ktorá dnes chce byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, aby si všímala signály, ktoré prichádzajú od nás. Koniec koncom zachrany toto Slovensko musí byť buď vládnúca elita, vládnúca menšina, alebo nevládnúca väčšina. Koniec koncom musíme všetci my hrať na tom, aby Slovensko po tejto bitke zostalo Slovensko. To znamená, tie, minimálne tie hranice ich uchránime. Preto musia mať pochopenie k našim aktivitám, že keď my ideme vo veľkom štíle von povedať nie Severoatlantické aliancie, nie konvoju, tým dávajú im legitimitu, aby to no odmietli no od si... svojich partnerov. Dobre, ale vy ste si už istí tým, že bude väčšina ľudí proti konvoju? Viete to určite? Viete, pýtam sa to preto, lebo aj v Čechách boli veľké očakávania a nakoniec to skončilo fiastkom. Nakoniec tam prišlo zo pár ľudí vyjadriť nesúhlas s konvojom a skôr sme videli ľudí popri ceste, ktorí stáli a mávali americkými vlajkami. Správne. Hovorím vám to preto, aby ste sa nesklamali, lebo sa vám môže aj jednému, aj druhému ľahko jednoducho stať, že žijete v bubline, v predstave, že tu proste celé Slovensko je proti konvoju a môžete dopadnúť veľmi tvrdo na realitu, aká sa udiala v Čechách. A toto je istá aj otázka už aj na pána Janošovského, ale skúste vy najskôr, pán Sulejman. Vynikajúca poznámka, totiž čo sa stalo v Čechách. Dva dny pred príchodom konvoja začali e, veľkou kampanou o tom, že napadnúť, prípadne prekaziť tento konvoj je trestný čin. Mnohí ľudia neišli kvôli tomu, pretože médiá ich strašili. Dokonca aj určitej rýchlej novely avizovali zakonodárci v Čechách. Preto ten apel na našich zakonodárcov, na našu vládu, na našich predstaviteľov, aby sa nesprávali tak, ako sa správalo v Čechách. V každom prípade, my si od tejto vlády neočakávame nič. Vláda, ktorá povolí bez akýchkoľvek problémov prechod vojenskú techniku, živú vojenskú techniku od nej ja nemôžem očakávať nič. Ja len apelujem na občanov Slovenskej republiky, aby išli von a odmietli tento konvoj. A pevne verím, že väčšina to odmieta. Pán Janošovský, váš postoj k tomu, čo sa udialo v Čechách, ako to vy vidíte, vy máte tie informácie, čo teraz povedal pán Suleman, že sa nejakým spôsobom strašilo ľudí? vtedy tiež zaujalo to, že keď hádzali pražania e, rajčiny po mm, vlastnom prezidentovi Zemanovi, tak to e, mestské úrady odmietli a nepovažovali to ani za mm, e, teda priestupok a súčasne ministerstvo vnútra pred príchodom amerického konvoja začalo vyhlasovať o tom, že hádzať rajčiny alebo vajíčka môže byť hodnotené ako trestný čin. Ja si inak myslím, že skutočne môžete mať pravdu v tom, že naše očakávania budeme mať taký v podstate poloprevádzkový test 10 septembra, kedy znova nadvezujeme na tú tradíciu zhromaždení na Hviezdoslavovom námestí z hodou znova o 17. hodine proti základiam NATO a proti konvoju že môžeme byť prekvapení. Ja si ale myslím, že medzi tými protestujúcimi nebude chýbať väčšina tých, ktorí majú zdravý rozum. E, ja to e, sa pokúsim ilustrovať na tom príklade z Ukrajiny. Ukrajiny utieklo 2,6 milióna ľudí. Viete, kam utiekli do Ruskej federácie. A viete, kto tých ľudí z tej Ukrajiny vyštval? E, ja len spomeniem slova e, e americkej diplomatky Nulenovej, ktorá hovorila, že musí zamávať s tými európskymi padavkami a donútiť ich k tomu, aby konečne otvorili ten konflikt s Ruskom. To sú zverejnené slova z jej rozhovoru, ktorý nepoprela. E, čiže myslím si, že e, väčšina ľudí so zdravým rozumom a podotýkam, že môže byť čas ľudí so zdravým rozumom, ktorí budú podporovať e, vstup e, amerických vojsk a dokonca aj zakladanie e, základní na území Slovenska, ale to sú ľudia, ktorí si myslia, že ochránia ich mnohorazí nešťastne nadobudnuté majetky alebo výsadné postavenie žiaden e, Slovák, ktorý si žije zo svojej práce alebo majetok má zo svojej celoživotnej práce, nemá dôvod, aby potreboval vojenskú ochranu. Aby potreboval vojenskú ochranu pre e, svoje mnohorázy, ak e, ja sa domnívam, nie celkom korektne nadobudnuté bohatstvo. Hm. No a to, že koľko ľudí príde, ja som presvedčený o tom, že e, Slováci majú prirodzený cit e, pre spravodlivosť a nakoniec e, každý si musí sám zvážiť, čo je v jeho záujme. Ja si viem predstaviť, že niekto si povie, že bude jednoduchšie, ak sa o našu bezpečnosť budú starať cudzí vojaci, ale ja chcem upozorniť, že mať cudzie vojska znamená, že ak sa niečo stane, tak ten cudzí vojak nie je za nič zodpovedný. On je zodpovedný svojmu štátu. V Japonsku je známy prípad znásilnenia mnohých školáčok japonských a rodičia sa nedožili v podstate žiadnej satisfakcie, pretože to riešilo americké, eh, americké armádne súdnictvo. Čiže sú tu mnohé rizika, proste v tejto spoločnosti má každý možnosť výberu. Ja sa domnievam, že racionálny, rozumný výber je starať sa o našu bezpečnosť mhm. e, samostatne, spolupracovať so všetkými, ktorí nám môžu pri zabezpečovaní bezpečnosti pomôcť, ale nespoliehať sa na cudzie vojska. To je veľmi zlá politika a nepoznám v histórii príklad, kedy by niektorému národu alebo štátu priniesla prospech. Dobre, tá istá otázka je na pána Sulejmana, lebo som ju ešte nepoložil, keďže prišiel neskôr. A ako som hovoril aj pánovi Janošovskému, sme v NATO, vstúpili sme tam dobrovoľne a tým pádom sme očakávali, že v budúcnosti môže dôjsť, veď sme s tým aj rátali, že keď by vznikol nejaký konflikt, tak nás na to bude chrániť. A navyše je bežná súčasť správania sa mnohých krajín, že sa dejú rôzne vojenské cvičenia. To nemusí byť príprava na vojnu, proste previerka armády, schopnosti, skúsenosti a tak ďalej. Tým, že sme krajina NATO, tým, že je napríklad krajina ako Maďarsko v NATO, budú sa konať klasické vojenské cvičenia, ktoré z okolností robí takisto aj Rusko na svojom území, alebo teda v krajinách, kde má svoje vojenské, povedzme, základne. Takže bude sa klasický vojensk, klasické vojenské cvičenie diať v Maďarsku. Čo vy máte pro, proti tomu, že prejde cez Slovensko nejaký konvoj, ktorý ide na tamojšie cvičenia? To má letieť lietadlami, aby ste boli spokojní? Takto sa vás to spýtam natvrdo, aj kriticky, lebo nemáte tú kritickú protistranu, tak vám ju budem robiť ja. Čo vám vadí na tom, že nejaký konflikt ide cvič, eh, konvoj ide cvičiť do Maďarska a logicky sa presúva, aby tam prešiel? A logicky ide cez Slovensko, keďže Slovensko s Maďarskom susedia. Toto minimálne nie je to obvyklý konvoj. Obvyklý konvoj býva medzi priateľmi takýmto spôsobom, že E, na korpách dajú jednotlivé e, mm, zbrojné techniky, zakryjú to, žiadne vlajky, e, prejde určitý úsok na, ús, úsek cesty na určitom mieste, kde budú tie manévre, manévre sa uskutočňujú a takým spôsobom sa stiahnu preč. Toto je obvyklý spôsob. Američania tu nerobia tak. Robili to v Čechách smerom e, do e, Polska, do popalských krajín, robia teraz smerom na juh. To znamená, automaticky tá druhá strana, to znamená Rúsko, to príjma ako, ako provokácia. My príjmame to ako provokácia, nie preto, že sme prorúsky, pretože sme promieroví. E, jednoducho, keď my hovoríme, že Slovensko preč z Severoatlantickej aliancie, neznamená, že poďme so Slovenskom na spojenectvo s Ruskom. To vôbec neznamená. To znamená, dajme mieru šancu. Polsko, keď tlačí, tlačí zo svojich pozícií, ale z našich pozícií ako malá krajina, je v našom záujme, aby vo východnej, v strednej Európe vznikla séria alebo retazec určitých nezúčastnených krajín, to znamená s, určitými, s určitým štátutom. Preto to hovoríme. E, koniec koncom ja vám poviem takýto príklad. Čo je rozdiel medzi týmto konvojom a amerického vojaka, ktorý má samopál v ruke, ale vôbec nezabíja ľudí, a na SNP v Bratislave si kupuje zmrzlinu. To je to isté. My nevieme, či v tejto zbráni sú strelivá alebo nie sú. Ale ak táto zbrán je v taške, je zabezpečená slovenskými orgánmi a on prechádza cez Slovensku, prosím. Je to partner v rámci určitého paktu, do, mm. z ktorého chceme odísť. Vonkoncom žiadna slovenská vláda nemá až taký legitimný... Tá legitimita nie je aj až taká silná vo vztahu so Severoatlantickou alianciou. Tam sme nevstúpili na základe referenda. Tam nás dotlačili priam. Dávali nás do takej roviny, keď chceš do Európskej únie, o tri mesiace dnes musíš vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Vtedajšia vláda nás dotlačila do Severoatlantickej aliancie, ale asi prečo? vonkoncom, keď soviety prišli sem, deklarovaní, oficiálne deklarovaní a reálne to aj praktizovali, prišli ochraniť nejaký systém, ktorý tu vladol. To znamená štátne podniky, to znamená plnú e- e- e- zamestnanosť, to znamená bez, bez, bezplatné zdravotníctvo, to znamená bezplatné školstvo. Toto chránili sovietskí vojaci a vojaci Varšavskej zmluvy. Vy to obhajujete? to konanie? Ja vám hovorím, e, tak sa to stalo. Prečo prichádzajú Američania sem do východnej Európy? <laughs> Pretože určité investície sem prišli. No však, Idú no. chrániť svojich investícií. No tak potom je to v poriadku, nie? Však potom robia to isté, čo robili Sovieti. Tak nech nám povedia, došli sme chrániť svoje. A ak občan Slovenskej republiky príjima ten fakt, že je v súčasto Severoatlantickej alianci len preto, aby západný kapitál chránil svoj kapitál, kapitál tu na územie Slovenska, tak my ho nechceme. Ne, že ten kapitál, my nechceme tú Severoatlantickú aliancu, lebo deklarujú, že ju do nás chrániť. Dobre, pán Sulejman, ja rozumiem, že ste proti NATO, však už ste to niekoľkokrát povedali, že osobne ste za to, aby sme z tohto zločineckého paktu vystúpili. Ale čiste teoreticky, že keby sa ten konvoj terajší americký presúval tým klasickým spôsobom, ako sa to naozaj robieva, že teda tá obrnená technika by bola naložená na vlákoch, zakrytá plachtami, ako sa to naozaj robieva. A nebol by ten humbug okolo tohoto mávanie s mávatkami, jak na 1. mája a ten, ten, tá všetká pompeznosť e, v tom, že americkí vojaci sa zastavujú vo veľkých mestách, kde teda dávajú evidentne najavo, že ideme s týmto konvojom, že keby to bolo tou klasickou cestou, tak by ste neboli až taký veľký kritik. E, určite by som svoju kritiku adresoval k nášmu členstvu v Seroatlantické aliancie a tieto záležitosti konvoja takýmto spôsobom, ako vy uvádzate, bude súčasťou skutočnosť, že sme súčasťou tohoto, tohoto e, zoskupenia. Jednoznačný spôsobom, akým prichádzajú Američania, e, e, provokatívne prejavenia karneval síly a podobné, my to odmietame z pozícií ja rozumiem, no ale sa pýtam, že keby to bolo tak, že by to bolo zakryté a na vlaku, tak by ste neboli proti? Určite by som nerobil takéto no. aktivity no. a energie nevydával a nestrašil, uh, určite nie. Dobre, dobre, tak páni, urobíme to takto, že dáme si jednu pesničku, aby sme to trošku predelili a po nej sa pozrieme na maily poslucháčov, lebo e, sa nám tu nejaké zjavili, ale ešte predtým, aby som nezabudol jednu vec, predsa len pustím, lebo uh, ono panuje taká všeobecná nálada, také povedomie, že, že tým, že sme v NATO, že podľa Washingtonskej zmluvy, ktorá je ustanovujúcou listinou tejto aliancie, tohto zoskupenia vojenského, obranného, <laughs> tak podľa článku 5 vraj platí to, že keď je jedna členská krajina na to napadnutá, ostatné ju automaticky musia brániť. Ja som to mal včera vy ste tu ešte neboli, pán Sulejman, takže to poviem tretíkrát v dnešnej relácii. Mal som tu bývalého tajomníka Rady obrany štátu, pána Krupára. Mal som tu uh, pána Poláčka z portálu Medzičas a prišla na rad aj otázka článku 5 spomínanej zmluvy. A ja vám teraz chcem pustiť, čo včera títo páni na túto tému povedali. Takže sa započuje, dajte si sluchadlá, pán Sulejman, aby ste počuli, že čo povedali na tú otázku, že či teda v prípade nejakom konfliktu by nás prišli krajiny na to brániť, alebo nie, tu je ich odpoveď. Aspoň dúfam, že som to našiel správne. Počkajte, musím to takto pustiť. Kamela medzi Ruskom a nejakými tými východnými krajinami a nechali si vlastne... Uh, Počkajte, musíme to dať od začiatku. Uh, sam, <laughs> samozrejme, že platí e, tá druhá možnosť a keď sa malo rozširovať to o tieto krajiny bývalej východnej Európy, e, tak e, Medlin Obraj pred zahraničným výborom Senátu vystúpila e, v, tých, v diskusii, kde povedala, že rozšírenie nás nezavezuje reagovať na každý násilný incident tým, že by sme išli do vojny. Hej, to znamená, uh, Senát, uh, OK, to súhlasil, to sa im hrozne páčilo, teda, že nemusíme bojovať, keď náhodou ako sa strhne nejaká mela medzi Ruskom a nejakými tými východnými krajinami. A nechali si vlastne uh, urobiť rozbor v kongresovom výskumnom stredisku kde, bo, kde, ktoré napísalo taký krásny sumár, hej, ktorý musím prečítať, lebo to je úplne nádherné. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy nezaistuje použitie sily na pomoc žiadnemu, spojen, e, e, žiadnemu spojencovi, ktorý bol napadnutý. Na to považujeme za organizáciu kolektívnej obrany nie kolektívnej bezpečnosti. To je podstata organizácie. Článok 5 prehlasuje, že členovia NATO musia zvážiť, možnosť ísť na pomoc. Pomoc však nie je zabezpečená zmluvou. Pomoc spojencom nie je bezpodmienečná. Konec citátu. Čiže inými slovami povedané, stanovisko Amerického kongresového výskumného strediska uvádza, že pred vstupom do konfliktu musí byť vždy jasne definovaný výlučne americký národný záujem. A ak <laughs> neveríte, čo, čo čítam, aj môžem, môžem poskytnúť e, linky na, lebo samozrejme je to verejný dokument. Aj takže e, na to kongresové výskumné stredisko, aj na konkrétny rozbor mám to k dispozícii. Takže páni, počuli ste uh kongresové stredisko rozhodlo, že podľa článku 5 to vôbec nie je tak. A ja to teraz namodelujem na konkrétnu situáciu. Ak tu niekto žije v predstave, že nás Rusko napadne, keby sa to aj stalo, a automaticky nás všetky krajiny zúčastnené v NATO prídu brániť, lebo im to prikazuje článok číslo 5 Washingtonskej zmluvy. Ak niekto v tejto predstave žije, tak podľa mojich včerajších hostí je mimoriadne vzdialený pravde a realite, pretože podľa článku číslo 5 nevyplýva z toho absolútne automaticky možnosť, že nás niekto príde brániť. Je to na slobodnom zvolení tej ktorej krajiny a ak nás Amerika, ako sme počuli, príde brániť, musí najskôr zvážiť svoj vlastný národný záujem. Toto povedali včera moji hostia. Mňa by ešte predsa len zaujímal názor aj pána Sulejmana, aj pána Janošovského na to, čo ste počuli. Viete o tom? Počuli ste to, alebo, alebo toto prázdnová informácia? Uh, áno, není to nová informácia, ale uh, vychádza to z úst odborníka. To treba tomu brať uh, vážne. Vonkoncom ja len dodám, dajte mi len jeden príklad, kedy Spojené štáty americky pomohli svojim partnerom. Nikdy nenájdete takéto príklady. E, toto, toto treba mať a najhorší partner, ako dakedy môže mať človek, to sú Spojené štáty americké, vždy nechali svojich partnerov v štichu. Hmm. Po, po, po druhé, nikto nás neohrozuje, necítime byť ohrození. E, po, e, po tretej, pozrite sa medzi jednotlivými štátmi, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie, vypukli niekoľko rázy vojenské konflikty, a Severoatlantická aliancia ani v tomto prípade nezasahovala na zastavenie tohoto konfliktu. Mám na mysli napríklad Turecko a no, Grécko. No áno, to je, a vôbec aj teraz to Turecko, že hej, že ho islamský štát napadol a teraz, že to by malo byť automaticky tak, že krajiny na to by už mali schrániť Turecko, nie? Teraz ak, ak platí to, že automaticky členská krajina NATO je chránená ďalšími členskými krajinami, tak prečo teda nie sme už spolu s Tureckom v boji proti islamskému štátu? Pán Janošovský, vaša reakcia na toto? No, e, áno, počujeme sa? Áno, áno, počujeme, počujeme. Áno, áno, áno, počujeme. E, viete čo, predovšetkým ma zaujalo to, že je to vlastne potvrdenie e, toho, že americká armáda chráni americké záujmy. To znamená, že len ak budú ohrozené americké záujmy, zasiahne americká armáda. Z tejto logiky vyplýva, že mať na našom území americkú armádu znamená, riadiť sa americkými záujmami. To si je treba uvedomiť a dvakrát počiarknúť. Je teda v logike situácie, že Američania považujú Severoatlantickú dohodu za rámcový dokument a zvrchovanosť Spojených štátov amerických tým nie je dotknutá. Proste armáda US Army slúži USA. Keď to tak bude, to znamená, že US Army na území Slovenska neslúži záujmom Slovenska, ale slúži americkým záujmom. A budem oponovať trochu Jalalovi Sulejmanovi. E, americká armáda mnoho razy pomohla svojim priateľom. Pomohla Pinochetovi k moci a zorganizovať masové vraždenie na čilskom e, e štadióne Santiago de Chile. Pomohla vojenským chuntám. Naposledy nakoniec aj v Egypte, viete, tam prebehol regulérny vojenský púč. Absolventi egyptskej armády z West Pointu zvrhli riadne zvoleného prezidenta. Ak e, vidíte, že dnes sa diskutuje o e, isláme, tak je treba povedať, že najmilitantnejší predstavitelia islámu sú v Arábii, sa, Saudskí Arabi. Saudi sú chránencami Spojených štátov amerických. A takto, keď pôjdeme rad za radom, áno, Američania vedia pomôcť e, svojim priateľom, ale tí priatelia reprezentujú americké záujmy vo vlastnej krajine ak chceme, aby nám vládli americké záujmy, tak e, je v logike veci, aby sme boli v Severoatlantickej aliancii a počúvali teda pokyny amerických veliacich dôstojníkov. Hm. E, moja ambícia to nie je a je mi to vyloženie proti srdcu. No a teraz už ale naozaj vážne spomínaná pesnička. My by sme mali normálne o pol končiť, ale ešte tu máme nevyriešené maily, tak ku ním sa dostaneme po pesničke a uvidíme teda. Ešte môžeme trošku potiahnuť, pán Sulejman, čo? Ako Jasne. To? Dobre, super. Takže pesnička a po nej ideme na maily. Zatiaľ. tak tedy dobře se měj a vyprávěj dobrým lidem o tom, jaký jsem byl. Chtěl jsem na jaře sít, prý musím jít na cestu, kterou někdo zaplatil. Tak už pojď, je tu loď, musíš s námi plout, jméno odlož a pojď na dlouhou pouť, odplouvá pryč konvoj, Ty mě musí mít ten konvoj, někam míří konvoj, já s Kolem bouře a mráz ani jednoho z nás nenapadlo, že se budem znát. Já jsem kovářů syn a já zrno jsem si, takže společně se budem rvát. Přískoky rány strachu dotek ledový, kam plují tyto lodě, to se nikdo nedoví, kam se blíží konvoj, na čí svět míří konvoj, kam se blíží konvoj, já s ním. Nebudou zvonky míru, jedinou píseň hrát, dokud nepozná svou sílu. Každý, kdo má každého rád. Pojedem jeden den domů do polí a zapomenem na zlý sen. Bylo nás tolik jmen a ráno po boji chyběl u snídaně ten a ten. Stál hned vedle mě ten, co kovářem prý byl, zbyl tu jeho chléb a láhevské byl, vzal ho v kříži konvoj, dobře mířil konvoj, ty sám si konvoj, ja Zaujímavá pesnička o konvoji, ktorú nám vybral Peter Kršiak. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Už by sme mali za 5 minút končiť, ale keďže sme ešte nečítali vaše maily, tak sa ideme teraz pozrieť na ne. A ja by som to videl tak, že mohli by sme túto reláciu, tu sa mi stáva tak trošku aj bežne, že ja zvyknem tieto relácie natiahnuť o pol hodinku dlhšie do tej 11. hodiny. Uvidíme podľa záujmu aj ľudí. Ako som už naznačil, dnes nám žiaľ volať nemôžete, pretože na e, telefónnej linke máme pána Janošovského. Takže telefón je momentálne vyradený, keďže my tu štúdiu máme len jeden, ale môžete nám písať e, maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a v tejto chvíli sa už teda pozrieme, uh, uh, pozrieme na vaše, na vaše maily. Uh, Počkajte, čo mi tu, Boris, zase robíš kiksy s tým časom vysielania? Prečo chceš končiť o 22.30, keď relácia začala 21 aj v programe a do 23? No tak potom je to dobré, áno. Tak je to fajn, lebo som... Ej, začali sme neskôr, fajn. Takže tak či onak do 23. Uh, Poďme teda na tie maily. Prvý, ktorý nám napísal, bol Slavo. Zdravím, mňa by ináč zaujímala ekologická stopa, ktorú zanechá táto nevyhnutná vojenská kolóna. Vás tiež? Um, priznám sa, že toto je ako vec, ktorú málo kto rieši, že je pravda, že keby sa ten konvoj presúval eh, klasicky na vozňoch, na vlaku, tak by tá ekologická stopa bola iná, ale ako ste už počuli aj mojich dnešných hostí, to nie je len tak, že nejde vlakom preto, lebo by to bolo i, akože ekonomické výhodnejšie ísť po ceste, ale ide po ceste preto, lebo to má byť nejaká demonstrácia sily, takže tu o ekologickej stope je aj zbytočné hovoriť. Ďalší mail, ktorý nám napísal pán Peter Zajac Vanka, ktorého predpokladám obaja poznáte. Poďme sa pozrieť na jeho mail. Viete, vysielate reláciu o veľmi chúlostivej téme prítomnosti cudzích vojsk na území Slovenska, to práve v predvečer výročia obsadenia Československa, a teda aj Slovenska dňa 21. augusta 1968 máme na čo spomínať. Vtedy to naša generácia, dnešní starší ľudia a dôchodcovia či takmer pred dôchodkom ľudia brala ako poriadny úder do tvára a poškodilo to v podstate až do dnešných čias vec socializmu. Dnes síce nejde o to, o, o tak drastické obsadzovanie cudzími vojskami, ale prepáčte, čo majú uprostred mieru a v členskej krajine Severoatlantického paktu, čo robiť Američania so svojimi motorizovanými silami. Čo je to za drzú provokatívnu demonstráciu síly a to práve na Slovensku? Američania sa správajú nie len ako slony v porceláne, ale ako arogantní ignoranti k emóciám slovenského národa, ktoré vo svojej histórii pričasto a dlhodobo čelilo rôznym vojenským inváziám a takisto v úvodzovkách priateľským obsadeniam a dnes nám takto šliapu po našej hrdosti. Veď či nestačí, že nás tu v Bratislave Eh, ešte rok po vzniku republiky v roku 1918 okupovali vojska, ktoré nechceli uznať samostatnú, samostatnosť Československej republiky, že nás po Mnichovskej zrade a po viedenskej arbitráži obsadili v eh, časti územia opäť cudzie vojenské jednotky a to pod vtedy fašistickou kuratelou, že aj keď národ povstal v roku 1944, znova to boli cudzie vojska, ktoré krvavo ničili slobodu národa to nikto z našich politikov neprotestoval na to a nehovoril, neblbnite, sme síce s vami v jednom vojenskom zoskupení, ale nedráždite našich ľudí. Nemusíte čítať celé meno, tak som už prečítal, prepačte. A môžete samozrejme obaja na, na tento názor pána Vanku zareagovať. Mm, hovorí presne k veci pán Vanka. Zkrátka e, e, odmieta z princípu akejkoľvek E, okupácii, odmieta e, byť v akejkoľvek, e, v akomkoľvek vojenskom zoskupení. Dá sa len reagovať tak, že áno, má pravdu pán, pán Vanka a z týchto pozícií akurát my venujeme tejto hmm. problematike tomuto pozornosti. Pán Janošovský? Ja by som reagoval pre zmenu na tú prvú otázku o tej ekologickej stope. E, vy ste tam kládol e, otázku, že ako sa majú tie americké vojska do toho Maďarska dostať a mňa v prvom okamihu napadlo, no logicky z Bavorska do Maďarska vedie priama cesta cez Rakúsko, ale cez Rakúsko necestujú. Tam si je treba položiť otázku, Rakúšania nie sú ohrození, neboja sa, nemajú strach, nepotrebujú. E, je teda logické, že Slovensko sa môže kľudne porovnať s Rakúskom a povedať e, rovnaký názor. A tá ekologická stopa to je vážna vec, e, lebo ekológia neznamená len životné prostredie, že by ukvaplo pár litrov oleja z detesňacích rýchlostných skrí, ale ekológia znamená, že zanechá stopy na vzťahu k eh, Američanom. Ja si myslím, že eh, Američania sú rovnakými obeťami americkej politiky, ako sme my. Málo kto si uvedomuje, že eh, teber 15 Američanov je odkázaných na potravinové lístky. Viete, my vidíme tie hollywoodske herečky a nevidíme tých ľudí v radoch, ktorí žobrajú v podstate pre svoje deti. E, dve tretiny e, nemali donedávna zdravotné poistenie a doteraz sa vedie o tom diskusia. Takže tých obetí americkej vlády je dosť aj v samotných Spojených štátoch amerických. A to, čo hovorí Peter, je podľa mňa racionálne v tom slova zmysle, že pamäť národa, pamäť krajiny je niečo, čo sa vytvára cez generácie. A my Slováci nemáme dobré skúsenosti s cudzími vojskami a mali by si to uvedomiť všetci tí, ktorí sem prichádzajú. Ja som tak trošku expresívne v tej diskusii nadhodil to, že možná si treba pripomenúť, že čo dalo vzniknúť, alebo prečo Nemci obsadili Slovensko v 44. Nuž e, preto, že e, nemecká misia v Martine bola E, ozbrojovaná a sklzlo to k, e, k prestrelke, pri ktorej zahynulo z 32 vojakov Wehrmachtu 20. E, je, je teda v živej akejsi civilizačnej pamäti ako skutočná ekologická stopa, že na Slovensku to okupanti vždy mali ťažké. Dobre, poďme na ďalší mail. Ešte píše opäť pán Vanka, že na rozdiel od Estonska, Litvy či Lotyšska Slováci po odchode z RVHP neutláčajú žiadnych Rusov a nerobia z ruských menšín žiadnych ľudí druhej kategórie, takže sa Rusov báť nemusia. A Poliaci, to sú trvalí národní rivali, bojovali i Kiev ešte v v stredoveku a tiež sa majú prečo Rusov báť. Nás oslobodili Sovieti. Rusi, nie Američania. Za nič im nevďačíme a nevidíme v nich ochrancov. Toto je názor pána Vanku. A máme tu ešte jeden mail. E, ja by som... Počkajte, kto nám píše? Juraj. Ja by som poznamenal, poznamenal iba toľko, keď sme údajne vstupovali do NATO, tak železničiar Zurinda zabudol národu povedať, ako je to s ochranou a obranou našej krajiny. Klamali národ, zavádzali a neprestajne aj zavádzajú. Keď je táto situácia s Ruskom tak nebezpečná, fakticky USA a NATO je neschopné boja s Ruskom vonkoncom, pretože tak, ako je vyzbrojené Rusko, ani sa nečuduje prečo, lebo dobre vedelo, že sa dá očakávať od NATO a US, čo sa dá očakávať od NATO a USA a čo do obrany štátov majú úplne v paži naši brániť, sme iba koridorom a toto si národ neuvedomuje, je slepý, okrem iného nevedomí a neznali politiky. Vedie otrasné, ako politici klamú národy s pohotovosťou NATO, no jednoducho nemajú NATO. Rusi sa nezlaknú, pamätajte nikoho na svete, čo do kolóny USA NATO vojsk. Opakujem, je len to, že chorý kôň z kapína tak silno kope. Viete, len s ťažkosťami, s ťažkosťami sa dá komentovať tento konvoj, a pravdoláskari sa len prizerajú, čo sa deje, lebo nevedia, čo robia. Pamätajte ešte, a už sa končí ten mail, pamätajte ešte, budeme vďační Putinovi za čosi, za čosi, čo nás ešte len čaká a budeme sa modliť, aby prišiel a vyslobodil nás spod nového e, svetového poriadku a totalitného systému, ktorý zavádza Brusel, teda pod taktovkou USA. Šíriaci sa fašizmus po svete nie je prekvapením pre nás, ale je to niečo, čo zabudol Hitler a tak NATO a Brusel sa to snažia dokončiť, ale je mi ľúto, nemajú na to. Zdravím s úsmevom Juraj. Chcete na toto reagovať, páni? Na tento mail. Ja by som len e, chcel dodať, že apelujem na občanov Slovenskej republiky, aby nebrali skutočnosť, kde sme súčasťou Severoatlantické aliancie, ako by každá vláda na Slovensku mala tú legitimitu až takú veľkú. Bez ohľadu na to, vládnúca strana alebo vládnúce strany majú tak toľko vo voľbách viac alebo menej, im nedáva tú legitimitu e, e vo vzťahu k Severoatlantickej aliancie až takú, aby sme ju brali vážne pretože vtedy sme vstupovali, vstupovali do Severoatlantickej aliancie na základe rozhodnutia orgánov a nie na základe referenda. Čo sa týka vstupu do Európskej únie, áno, každá vláda má určitý silný mandát obhájiť naše pozície v Európskej únie i napriek tomu, že táto únia dnes vyzerá úplne inak, ako do ktorej sme vstupovali. Ale v každom prípade sme vstupovali na základy pravoplatného referenda. Uh-huh. V tomto smere my sme nevstupovali do Severoatlantickej aliancie s týmto, by som povedal, silným, silnou legitimitou. Preto netreba brať e, vážne akékoľvek rozhodnutie tejto alebo inej vlády slovenskej vo vztahu k, e, k, k, k Severoatlantickej aliancie. Mm. Netreba brať to vážne. Keď ste spomínali otázku referenda, uh, Eh, napadla mi taká vec, lebo ja som sa to vlastne včera pýtal mojich hostí, s ktorými sme riešili ani nie tak konvoj, ale skôr tú otázku vojenských eh, základní, ktoré by tu teda mohli v budúcnosti vzniknúť. Vy ste tu neboli, keď som sa o tom bavil aj s pánom Janošovským. Včera jeden z mojich hostí vyrukoval s takou informáciou, že sa robil akoby eh, prieskum verejnej mienky o tom, čo si Slováci myslia o nejakej stabilnej základni vojenskej na Slovensku. A podľa výsledkov, ktoré teda podľa pána Poláčka neboli zamerne zverejnené, to vyšlo tak, že tri štvrtina národa je proti vojenským základňam. No a teraz je tu vlastne problém, lebo sa blížia uh, parlamentné voľby a ak bude aj napríklad zo strany Polska alebo nejakých iných krajín tlak na vládu, aby tu proste nejakým spôsobom takéto vojenské e, základne alebo vojenskú základňu zriadila. Bude to politicky veľmi nepríjemná vec, pretože keď máte tri štvrtinu národa proti a vy to musíte politicky pretlačiť, tak je to pre vás politická samovražda. Preto je tu vážna otázka, či sa v dohľadnej dobe, ak teda bude tá otázka tvorby vojenskej základní stále na stole, či sa nedočkáme nejakého referenda, v zmysle, že teda premiér Robert Fico, respektíve vláda sa zbaví z odpovednosti rozhodnutia a hodí to na plecia občanov. Že teda rozhodnite vy v referende, či si také niečo ako vojenskú základňu prejete alebo nie. Teda otázka na vás oboch. Očakávate do budúcna referendum s touto referendovou otázkou ohľadom vojenských základní, alebo podľa vás, ak by nejaká základňa mala vzniknúť, tak ju naša vláda proste e, zriadi aj napriek nesúhlasu veľkej väčšiny obyvateľov tejto krajiny? Hned odpoviem, eh, ale chcel by som eh, chcel by som eh, povedať následovne. Ja si nemyslím, že tu je nejaký prieskum, ktorý robia Spojené štáty americké. To som nepovedal, že to robia USA. E, tak, nie, tak to znelo od, od vašich divákov alebo diskutujúcich. Ja si myslím, že to bude o tom, že ak ich prechod alebo prechod toho konvoja bude úspešné podľa ich predstav, že tu budú rozdávať americké vlajky, aby ich vítali. Tu bude ako hotová vec a otázky súvisiace so základnami bude len ako dodatok. To znamená, automaticky môžeme očakávať obrovský abnormálny tlak na to, aby tu boli základné. Vonkoncom tu už cítime politicky, keď začína Polsko tlačiť na to, že ide presvedčiť svojich partnerov no, no. v Európskej únie. Oni si nech zriadia, čo budú chcieť Poliaci a prečo pripravujú verejnú mienku tak, že oni budú tlačiť. To znamená, nikto už dal ten povel, a tu sú Spojené štáty americké, že takýmto spôsobom prejdeme cez Slovensko a e, cez Českú republiku, cez Maďarsko. Toto je akceptovateľné, už akceptujte tieto základne. Ak prejde v pohode, bez akéhokoľvek protestu, verte mi, občania Slovenskej republiky na územie Slovenska v krátkej dobe budú základné. Dobre, počkajte, kým budete odpadať na to referendum? E, ja som sa stretol s touto argumentáciou, ako hovoríte vy, že toto proste, čo teraz ide tento konvoj, to je vlastne taká akoby veľká, veľký prieskum verejnej mienky a že keď sa teda ľudia nebudú búriť, tak potom to naberie rýchly spád a pôjdu veci nasekané vedľa seba a budeme tu mať základňu. Lenže na druhej strane, pán Sulejman, však vy sám hovoríte, že už história niekoľkokrát ukázala, že keď si niečo Američania dajú do hlavy, tak im je svojím spôsobom úplne fuk, čo si o tom myslí daný národ, daní ľudia. Povedzte mi jeden dobrý argument, prečo by si Američania potrebovali robiť takýto verejný prieskum a dávať pozor na to, či sa tu budú ľudia búriť alebo nie. Ak by mali chuť zriadiť si tú vojenskú základňu, neurobili by to aj navzdory odmietavému stanovisku ľudí? Potrebovali by si robiť takéto prieskumy verejnej mienky na čo? Spojené štáty americké dnes nie sú ako Spojené štáty americké pred rokom. Ja vám dávam milión príkladov, ktorí to dokazujú. Svojho času, pred pár rokmi, pred dvoma rokmi sa postavil minister zahraničných vecí Kerry a povedal, že zmení vládu v Syrii. To je Sýria, to je maličký rozvojová krajina. Nedokázali to už 5 rokov. V priebehu posledných troch rokov táto veľmoc nepresadila ani jednu iniciatívu. Ešte dokonca tá dohoda s Iránom nie, nie, nie je dokončená v kongrese. Spojené štáty americké už ne, nedokážu presadzovať veci tak, ako presadzovali doteraz. Preto je nevyhnutné, aby zistili, aká je situácia. Vonkoncom e, e, všeobecne Slovensko má, e, má blížší vztah k samotným Rusom. Ja to nerobím kvôli Rusko ani proti americké nálady. To, že odmietam konvoj, odmietam ho z, z mierových pozícií, nie z pozícií antiamerických. Že aj rusky by ste odmietali. Alebo prorusky jednoznačne hm. odmietnem prítomnosť akých cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Američania dnes nie sú v tej pozície, na ktorom e, boli. Veľmoc je veľmocou iba vtedy, keď doniese iniciatívu a dokáže tú iniciatívu aj presadiť. Američania už zlyhávajú v, v poslednom období presadzovať svojich iniciatív. Nie je tak jednoduché. Svet sa zmenil a tu musíme ho vnímať, že už máme zmenený svet, máme dočasný medzinárodný systém. Je to síce dočasný, ale je iný. Čo sa týka referenda, ja nemám eh, vo vztahu s, eh, s členstvom Slovenskej republiky v Severoatlantickej alianci, ako aj v Európskej únii, veľké nádeje na akejkoľvek vlády, ktoré je na územie Slovenskej republiky po 89. roku. Stáli sme vazalmi Bruselu, vazalmi Washingtonu, vazalmi kade koho, od nich neočakávam takéto niečo. Klobúk dole, ak vyvíjajú takúto aktivitu tieto oficiálne strany, ktoré sú v parlamente, ale ja pevne verím, že referendum je dna na územie Slovenskej republiky ohľadom našho členstva v Severoatlantickej aliancie bude, ale bude na základe toho občianského odporu, ktorý začal sa vytvárať tu že dokážeme vypísať petíciu a vynútiť. Ale ja som referendum. nehovoril o referende za vystúpenie z NATO, ale o referende na výstavbu vojenských základní. O tom som hovoril, že táto téma je ľuďmi e, vnímaná veľmi negatívne. Na druhej strane, ako ste aj vypovedali, Polsko tlačí na zriadenie takejto základne aj na Slovensku. Takže vláda bude pod tlakom, na jednej strane Polska, na druhej strane protitlak zo strany ľudí, ktorí to nechcú. Tak sa pýtam, že či je reálny scenár, že vláda Roberta Fica sa... Lebo teraz je takým, viete, medzi dvoma mlinskými kameňmi. Polsko, vôbec NATO a na druhej strane ľudia, ktorí nechcú základňu. Tak sa pýtam, že či by sa e, vláda Roberta Fica tohto mohla akoby vyhnúť tým nepríjemnostiam, tým, že to hodí na plecia ľudia a povie, povie, vy rozhodnite v referende, alebo dajte nám na, najavo svoj názor, či si prajete takéto vojenské základne, alebo nie. Toto som sa pýtal, Krátko, či takto niečo očakávate. Ako náhle e, vláda naznačuje, e, že ide s referendum na, e, vo veci základne na územie Slovenskej republiky, automaticky ako keby povedala, že nechceme základne na územie Slovenskej republiky. Myslíte si, že vláda sociálnych demokratov dokáže vzoprieť takýmto spôsobom? Toto je tá otázka. Neviem vám povedať, ale myslím si, že to, čo som už dnes povedal, však môže na to aj pán Janšovský samozrejme zareagovať, len dodám, že myslím si, že ak je tu naozaj tri štvrtina národa proti vojenským základňam, tak to bude pre Roberta Fica politická samovražda. Ak tu niečo také schváli. Ja osobne sa postavím a poviem, vitajte to som nesmierne rád, že o takej dôležitej otázke sa bude rozhodovať široká No ale, masa. ale nečakáte, že by to e, vyhlasil. Osobne nemám veľké nádeje. No, viete, nech sa, páči, nech sa páči, počúvame vás, pán Janušovský. E, ja, ja si myslím, že už e, samotná táto diskusia ukazuje, že referendum nebude. Keby chcela slovenská exekutíva, slovenské elity posudzovať túto otázku otvorenia v súlade s verejným názorom, tak by predsa prebiehali takéto diskusie, aké súpluje slobodný vysielať v oficiálnych mainstreamových médiách. Prečo tu máme verejnoprávne inštitúcie a tie o, o názoroch pre a proti systémom mlčia. Tu nie je ochota e, zosúľadiť e, rozhodnutia vlády s názorom verejnosti. Tu je diskusia o tom, ako manipulovať, či už komunikačnými metódami, informáciami, alebo iba brutálnym tlakom a prezentáciou sily e, dosiahnutie vlastných cieľov. Je, je treba povedať, že referendum v tejto logike proste možné nie je. Zdôrazňujem ešte jednu vec. Ak Američania budú chcieť e, základňu na Slovensku, tak sú schopní vymeniť aj slovenskú vládu ja za tých uplynulých 25 rokov môžem uviesť rad príkladov, kedy sa konali porady na americkom veľvyslanectve, kedy sa o konkrétnych politických riešeniach rozhodovalo na americkej ambasáde na Hviezdoslovom námestí. Čiže e, tá vôľa niečo urobiť na Slovensku, ale Slovensko je e, v, tom, v kontexte európskej politiky nie veľmi významné tom karpatskom oblúku nemáme ani veľký vojensko-ekonomický význam. Takže to, že sa vedie diskusia o tomto probléme a že vyzývame slovenskú verejnosť, aby vyjadrilo, vyjadrila svoj názor, má predovšetkým význam v tom, že to, čo sa udeje, buď bude v súlade e, s vôľou e, slovenskej verejnosti alebo proti nej. A Slováci majú veľmi dlhú pamäť. Eh, my si budeme pamätať, ak aj tá vojenská základňa tu vznikne. A čím viac bude mať, ľudí bude mať dôvod si pamätať toto príkorie, tým pre budúcnosť Slovenska bude lepšie. Čiže nevedie sa tu zápas, ako by som povedal, strategicky o tom, že rozhodneme o tom, eh, ako bude vyzerať globalizovaný svet, ale vedeme zápas o dôstojné Slovensko, a o zodpovedných občanov Slovenska. Preto sa domnievam, že každý, kto má v sebe e, trochu cti a trochu odvahy, proste svoj názor dá najavo. Nielen pre seba, nielen pre svoje deti, ale pre tú krajinu, ktorou sa tak zvykneme chváliť, že nám e, príroda dala jednu z najkrajších častí Európy, že máme bohatú kultúrnu históriu, že sme pracovití a pohostiny, ale to všetko musíme uchádzať podľa mňa vtedy, ak e, sa dokážeme zoprieť aj brachiálnej, brutálnej sile. Ak sa nám to podarí a demonstratívnym spôsobom odpovedať na demonstratívnu manifestáciu sily, tak sme vykonali veľa nielen e, pre seba, ale aj pre Európu. A súhlasím aj e, s Žalalom Sulejmanom v tom, že e, viete, e, tá hegemónia Spojených štátov, tá dominancia vo svete je založená na tolerancii, na, na tichom a mlčiacom súhlase a neschopnosti vysloviť iný názor. Ja som presvedčený, že ak sa Slováci, Slovensko zmôžu na to, aby otvorene tých eh, 75% ľudí, ktorí odmietajú základne, vyjadrilo svoj postoj, že to môže byť na prospech aj v budúcej európskej e, realite, civilizácii a že asi je to najviac, čo môžeme ako generácia, ako ľudia v tomto priestore spraviť. Pán Sulejman ešte chcel reagovať. Predstavte si, si že 70 75% obyvateľstva odmieta základne na územie Slovenskej republiky a nikdy nenájdete ani jeden hlas vo verejnoprávnej televízii, že o tom rozpráva. Čo to znamená? To znamená, druhá strana nesmie nejakým spôsobom prezentovať svoj názor. Vždy, keď sa hovorí o základne, hovoria základne Severoatlantické aliancie. To je klamstvo žiadne základne Severoatlantické aliancie neexistujú. Tu sú americké základne na územie tej alebo onej e, krajiny. Treba si uvedomiť jeden fakt, že tam, kde Američania zriadili základnu, nikdy od, z nej neodišli. Pozrite sa, sú v Japonsku do dnešného dna, v Kórii do dnešného dna, v Nemecku sú do dnešného dna. Keď raz vstúpia, už nikdy z tejto krajiny neidú. Neodídu. Ak americká ambasáda si rozhoduje v kľúčových otázkach alebo rozhodovala na Slovensku, tak to znamená, keď tu bude základná, bude vládnuť Američan. Verte mi. Nijak inak. No, ja nemám televízor, takže neviem, čo sa púšťa vo verejných verejnoprávnych televíziách, ale mám tendenciu vám veriť, že takéto názory tam veľmi nezaznievajú, čo je, myslím si, trestuhodné zistenie ale už nie sme poprýkrát svetkom toho, že médiá už dnes pravdu nehľadajú, ale ju vytvárajú. Ak sa tohto činu dopúšťa verejnoprávne médium, je to veľmi zlé. Niekto by samozrejme mohol namietať, že veď vy robíte to isté, len zase z druhej strany. Ja musím argumentovať ale tým, že z našej strany nie je v žiadnom prípade snaha umlčať iný názor. My máme iný problém. My máme problém, že ten iný názor nevieme zohnať, lebo ľudia s iným názorom odmietajú dlhodobo sem k nám chodiť a diskutovať. Čiže nie je to o tom, že by sme sa voči napríklad priaznívcom amerického konvoja vyhranili, to vôbec nie, je práve naopak, e, keby niekto prejavil záujem, alebo keď ho oslovíme, prijal pozvanie, tak by som bol veľmi rád, keby prišiel prezentovať svoje názory, prečo je to podľa neho v poriadku. Len hovorím, že my žiaľ nevieme týchto ľudí zohnať, lebo slobodný vysielač je pre nich niečo ako, ako také, že preupíra ja len eh, malú, malú, <laughs> malú poznámku v tomto smere. Nestačí, len, ne, nestačí im to, že neprídu sem. Ja vám poviem, po prvom vystúpení u vás som dostal mnohé maily. Niektoré z nich sú aj uraž, uražujú, eh, uražlivé. mm S tým, že čo tu robíš, že im dávaš určitú legitimitu. Takže oni vychádzajú z toho, že vám legitimitu nechcú dať. No. no a keď tu nerobí verejnoprávna televízia, tak to znamená, našiel sa niekto, chvala Bohu, ktorý dokáže a, a, a, a v takýmto spôsobom na, na vlastné triko. Ďakujeme vám za to. Prosím. A Jánsky súd, tak budete mať teraz protinázor. Počúvam chvíľu debatu, nerozumiem slovenskému národu, ako stále smúti za Ruskom. Prosím vás, už neverte tej bolševicko-ruskej propagande. Amerika bola vždy zástancom demokracie a aj vďaka nej tu máme slobodu. Podporovali v Poľsku solidaritu či chartu 77 Určite USA dnes nie je čo vtedajší sovietský zväz. Jasné, že USA má v modernej histórii kopec špiny na hlave, avšak vždy je to lepšie ako sovietský zväz s gulagami a podobne. Poliaci mali vždy zlé skúsenosti a skutočné obavy pred Ruskom. Minulý týždeň Poliaci oslavovali zázrak nad Vyslov, kedy Poliaci zastavili vpád bolševických vojsk do Európy. Z Ruska nikdy dobré nič neprišlo, ani ich vodcovia Stalin a aj dnes Putin si nevážili svoj národ. Putin je dnes dnes najbohatší muž na svete, majetok cca 200 miliard dolárov a ruský národ žije v biede. Treba začať rozmýšľať, sme malý národ, musíme držať s nejakou veľmocou. Janovský súd. To je jeho názor a ja musím len ho eh, opozorniť na jednu vec, že tu boli Rúsi, ktorí zachránili Európu dvakrát. Raz pred Napoleonom a druhýkrát pred Hitlerom. Vdáčime vdačíme e, e, Ruso za našu slobodu. E, nemyslím si, že náš, náš posluchač vie o Spojených štátoch amerických, zrejme nemá skúsenosti, ale vôbec my nehovoríme a voláme po príchod Rusov alebo Sovietov alebo Polševikov. My tu hovoríme o neutralite Slovenskej republiky, hovoríme o tom, že mier je ohrozený, že bojíme sa, že máme strach, že vyvolajú ozbrojený konflikt prakticky na územie Slovenskej republiky, máme strach na, na celistvosť územie Slovenskej republiky, že chceme mier, veľmi vôbec nehovoríme o tom, že týmto spôsobom, e, keď nechceme konvoj cez územie Slovenskej republiky, to znamená, voláme a modlíme sa e, Bohu, aby aby e, e, poslal Rusov cez územie Slovenskej republiky. Vôbec to nie. E, dokonca keby chcel počuť odo mňa ako bolševik, určite ma označuje takýmto spôsobom, ja musím mu povedať, z princípu odmietame prítomnosť akýchkoľvek vojsk na územie Slovenskej republiky a vnímame Rusko ako kapitalistický štát, taký istý ako iné kapitalistické štáty, takže naša nevychádza a vonkoncom na nikto nemôže ovplyvniť z nejakého nacionalistu, nacionalistu nacionalizmu, keďže som sa narodil príliš ďaleko od tiaľto. Aby sme nezabudli, dobre, že to hovoríte, kde ste sa narodili, lebo prišiel jeden mail od Pepeho, on by sa na mňa hneval, keby som zabudol, počkajte, hneď ho musím nájsť, sekundu mi dajte. On sa totiž to pýta takúto vec, že má prosím pán Sulejman nejaké bližšie informácie zo Sýrie, aká je situácia tam a výhľad do budúcna s Asadovou armádou, či sa darí, nedarí, keďže správy odtiaľ sú jeden deň úspechy, druhý deň ústupy, ako je to momentálne? Máte informácie? Tak to je není armáda Asadová, to je armáda Sýrskej Arabskej republiky. V tejto armáde sú zastúpené všetky zložky sírskej spoločnosti. E, v Sýrii prebieha tvrdý boj proti terorizmu. E, žiaľ, mnohé naše partnery, partnery Slovenskej republiky e, svojím spôsobom pomáhajú určitým ozbrojencom. Myslíte teraz Turecko, predpokladám? Napríklad ako Turecko je súčasťou Severoatlantickej no. aliancie, Spojené štáty americké netaja tým, že majú nejakých umiernených islamistov, ktorí bojujú na územie Sýrii. Ja pevne verím, že ani ani príroda to nedopustí, aby e, e, Sýria e, sa stala alebo bola ochopená teroristami, pretože to by ohrozilo nielen mier v regióne, ale na celom svete. No a viete, aká je tam aktuálna situácia? Či sa teda darí tejto armáde, alebo Takto, nie? Takto, armáda kontroluje územie, na ktorom žijú asi 80 obyvateľstva určité územie stratila, ehm, bojuje, ehm, má svoju stratégiu. Ja som není e, vojenský e, analytik, ani e, nechcem tý, mhm. tomu tým aj byť, ale situácia je tak, že hlavné sírske mesta sú v rukách armády, E, a väčšie územie e, štátu ako takého je v rukách jednotlivých e, ozbrojených skupinám, najmä na východe a na severe krajiny. Zaujímavé je, že na hraniciach s Izraelom napríklad je to totálne pod kontrolou, akože na hranice sírsko-izraelské sú pod kontrolou ozbrojencov. Mhm. No dobre, takže uzavrieme túto tému, ale dnešnú, ktorou je vojenský konflikt vo vôbec e, vojenské základne, ktoré by možno mohli v budúcnosti vzniknúť aj na území Slovenska. Teda uzavrieme to konštatovaním, že vy obaja, a teraz dáme priestor pánovi Janošovskému, ale naozaj v rýchlosti, lebo už je, sme v závere, vy teda voláte jednoznačne ľudí, e, alebo teda chcete im povedať, že jednoducho výjďte do ulic a príďte sa postaviť jednoznačne proti tomu konvoju? Dobre to chápeme? E, jednoznačne. Počkajte, pán Janošovský, skúsime najskôr on. Áno, pozývame všetkých ľudí, ako sa hovorí, dobrej vole, aby vyjadrili svoj názor a sme presvedčení o tom, že ten názor by mal byť jednoznačne interpretovaný tak, že Slovensko nepotrebuje cudziu armádu, nepotrebuje cudzie základne, Slovensko podporuje mierové riešenie použitia v Európe. Nemá obavy ani zo svojich susedov, nemá v Európe nepriateľov a hľadá priateľov. Hmm. Pán Sulejman, na záver vaše slova. Poprosíme e, milovníkov mieru, aby prišli e, podporiť naše akcie. E, najdu informácie na Facebooku, na stránke blokáda konvoja. Najdu, pokiaľ majú, chcú zdeliť s nami nejaké informácie, mailom kľudne môžu nám dopísať. Naša prítomnosť v hojnom množstve, množstve ako aj mierovými prostriedkami e, dať najavo, že občania Slovenskej republiky chcú mier, nechcú e, prítomnosť e, základne cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Myslím si, že ten odkaz, odkaz by mal byť silný a ja pevne verím, že mieromilovní ľudia mm. na územie Slovenskej republiky bývajú